prvej línii. Prvej línii. Príjemný dobrý podvečer, vážení posluchači, vítajte pri počúvaní relácie v prvej línii, v rámci ktorej sa budeme počúvať už od tejto chvíli zrejme Minimálne teda počas letných prázdnin a uvidíme, či potom aj od septembra v, zhruba v tomto čase, teda od tej 19. hodiny. Vítajte teda pri počúvaní tejto relácie. Ja vám v úvode tej dnešnej prečítam tri po sebe nasledujúce na prvý pohľad nesúvisiace správy, ktoré sú aktuálne, čerstvé. Čerpal som ich z portálov teraz.sk, čas.sk tak prvá správa bude asi taká, že najhorúcejšia, pretože sa týka Grécka, to je naozaj momentálne na svetovej politickej scéne a vôbec aj na domácej politickej scéne, pokiaľ hovoríme o Slovensku, téma číslo 1. Dnes som objavil takú <laughs> zaujímavú informáciu, že ja vám ju aj celú prečítam. Francúzsky prezident François Hollande a nemecká Fran- e, kancelárka Angela Merkelová e, včera večer po stretnutí v Paríži povedali, že rešpektujú výsledok víkendového gréckého referenda. Pozor, že rešpektujú výsledok referenda, ktoré odmietlo ďalšie reštriktívne opatrenia a sú otvorení vyjednávaniu. Ešte raz, sú otvorení vyjednávaniu. Vyjadrili sa takto tesne pred dnešným mimoriadným samitom eurozóny v Bruseli, na ktorom chce grécky premiér Alexis Tsipras predstaviť lídrom eurozóny svoje najnovšie plány. Francúzsky e, prezident e, zdôraznil v tejto súvislosti naliehavosť potreby nájsť riešenie ekonomickej slepej uličky, zatiaľ čo Merkelová uviedla, že je na gréckom premiérovi, aby prišiel s návrhmi, ako viesť ďalej grécku ekonomiku. Situáciu treba vyriešiť, zdôraznila Merkelová a dodala, že posledná ponuka predložená Grécku pred tým, ako sa rozhodlo vypísať kontroverzné referendum, bola štedrá. A Cipras ten sa opakovane vyjadril, že výsledky referenda, v ktorom 61% voličov hlasovalo za odmietnutie podmienok medzinárodných veriteľov, že výsledky referenda neboli hlasovaním o tom, či má Grécko zostať v eurozóne alebo na ale nie, alebo nie. Naopak tvrdil, že mu voliči v referende dali silný mandát pre vyjednávanie. A teraz tu sa končí správa a začínajú moje otázky. Tak, aké ďalšie vyjednávanie? Veď predsa už malo byť Grécko dávno skrachované. Tak nám to aspoň e, mnohí svetoví politici spolu s ich spriaznenými novinármi slubovali, nie? Že ak Gréci vyhlásia referendum a ak sa ľudia ešte nedaj Bože v referende vyjadria proti podmienkam pomoci tzv. Veľkej trojky, tak to bude automaticky znamenať bankrot Grécka a vylúčenie tejto krajiny z eurozóny. No a nakoniec sa dočítame dnes v právach, že sa nič takéto nekoná. Práve naopak, tí, ktorí mali najsilnejšie reči, ako napríklad Merkelová či Oland, sa dnes stiahli a hovoria o potrebe ďalšieho rokovania. No tak kde je vlastne pravda? Kubánsky prezident, alebo ex-prezident som si dnes všimol, Fidel Castro už dnes zablahoželal gréckému premiérovi k brilantnému politickému víťazstvu tejto súvislosti. Tak vyzerá to naozaj na víťazstvo Ciprasové, že takto dobre politicky uhral, že nakoniec tí, ktorí mu slubovali bankrot a katastrofu pre jeho krajinu, dnes sú ochotní s ním ďalej rokovať? Ďalšia správa, druhá v poradí, ktorá s tou prvou vôbec nesúvisí. Spojené štáty, to zase som sa dočítal z portálu teraz.sk, tiež aktuálna horúca vec. Spojené štáty poskytnú financie na mzdy pre členov týmu gubernátora ukrajinskej odeskej oblasti, ktorým je bývalý gruzínsky prezident Michail Sákašvili. Vzhľadom na protikorupčný tlak v Odese americká vláda súhlasila s poskytnutím finančných prostriedkov na mzdy pre Sákašviliho nový tím, napísal to gruzinský ex-prezident na svojej facebookovej stránke po schôdzke s americkým veľvyslancom na Ukrajine. Podľa agentúry TAS Sakašvili taktiež oznámil, že americkí policajti z Kalifornie budú cvičiť novú odeskú políciu. Sakašvili, ktorý koncom mája získal ukrajinské občianstvo a bol vymenovaný za gubernátora spomínanej odeskej oblasti, opustil Gruzinsko po inaugurácii nového prezidenta v novembri 2013, potom ako proti nemu jeho politickí oponenti vzniesli obvinenia zo zneužitia právomoci a spoužitia sily voči demonstrantom pred 8 rokmi. No, a tu sa zase končí správa a začínajú otázky. Tak, a ako je možné, že gubernátora nejakej ukrajinskej oblasti bude platiť americká vláda? Veď predsa svetoví politici a ich spriaznení novinári nám tvrdili, že Spojené štáty americké nemajú s krízov na Ukrajine nič spoločné. Veď predsa všetky tie nepokoje, ktoré vypukli, ktoré vypukli na Majdane, mali byť len obyčajným volaním ľudu po slobode a po lepšom živote. Tvrdilo sa, že politici s tým žiadny nič nemajú a západný americký teda už vôbec nie, že to je spontánna akcia nahnevaných ľudí. A ak sa náhodou objavil niekto, kto si dovolil tvrdiť, že korene ukrajinskej krízy treba hľadať predovšetkým medzi americkými politikmi a tamojšími geopolitickými a sociálnymi inžiniermi, no tak takýto človek bol samozrejme okamžite označený za bláznivého konšpirátora a mediálne dvere sa pred ním zavreli na niekoľko západov. Tak sa pýtam, ako je možné, že napokon prejde v podstate v našej spoločnosti bez nejakej väčšej odozvy, v podstate močaním prejde to, že že nejakého gubernátora, <laughs> ktorý je zhodov okolností práve tým, ktorý rozpútal ešte ako prezident gruzínska vojnu s Ruskom, ako je vôbec možné, že prejde mlčaním správa, že tohto človeka bude platiť na Ukrajine americká vláda? No a napokon tretia správa, ktorá v titulke uvádza, že s migrantmi sa chcú dostať do Európskej únie aj teroristi. No a ako ďalej správa? Pokračuje, to je tretia správa, zase úplne, že nesúvisiaca s tými dvoma predošlými samozrejme. Ako sa ďalej v tejto správe uvádza, islamskí teroristi sa vmiešavajú medzi migrantov, aby sa dostali do Európskej únie. Toto tvrdili ľudia dlhodobo, mnohí, no ale politici tvrdili, že nie. To, čo som vám teraz prečítal, že islamskí teroristi sa vmiešavajú medzi migrantov, aby sa dostali do Európskej únie, nepovedal v tejto chvíli Boris Koroni v relácii v prvej línii, ale hovorí to talianská ministerka zahraničných vecí Ema Boniniová. Sťažovala sa, partner, eh, sťažovala sa práve táto ministerka, že partnermi Ríma v Európskej únie že partneri Ríma v Európskej únii tomu nevenujú dostatočnú pozornosť tejto veci. A ako ďalej pokračovalo, Taliansko je, Taliansko je kľúčovou tranzitnou krajinou pre ľudí, ktorí utekajú zo Severnej Afriky a iných častí sveta pred vojnou a chudobou. 10 tisíce žiadateľov o azyl každoročne priplávajú k talianským brehom a často riskujú svoje životy na vratkých plavidlách, ktoré riadia obchodníci s ľuďmi. Podľa talianskej ministerky sa medzi ženy a deti miešajú aj menej priateľskí migranti, pričom môže ísť práve o bývalých džihadistov, členov Al-Kaidy či iných skupín. Tento jav podľa nej podporuje aj skutočnosť, že Líbia sa stáva akousi diálnicou zločinu pre obchodníkov s ľuďmi, zbraňami a s drogami. Spomínaná ministerka zahraničných vecí tvrdí, že Európska únia si nie je plne vedomá bezpečnostného rizika. Podľa jej slov by bolo celkom nezodpovedné, aby únia ponechala riešenie problému len na Taliansko. No a zase koniec správy a otázky. Tak ako je možné, že nám pomaly začínajú politici odhaľovať aj tú tienistú stránku celej tejto imigračnej záležitosti? A ako je možné, že zrazu priznávajú, že No, že, že vyzerá to tak, že s tými utečencami môžu smerovať aj do Európy nejakí teroristi. Však veď nám tvrdili, že ide len o ľudí, dlhodobo politici, rôzni ľudskoprávni aktivisti a ich spriaznení novinári nám hovorili, že, že sa smerujú len ľudia, ktorí bojujú v ich domácich krajinách o holé prežitie. Keď to hovorili, pýtali sa aj našich poslucháčov, našich ľudí, že a vy ste už zabudli na to, že aj vy ste začiatkom 20. storočia vaši predkovia emigrovali do Ameriky a neskôr počas socializmu späť kam si opäť teda na západ? Hralo sa na city a presvedčalo sa o potrebe prijatia kvót a potrebe záchrany migrantov. Na no čuduj sa svete dnes sa dozvedáme z úst, samozrejme politikov už samotných, ktorí to dovtedy vyvracali, že, no, že vyzerá to tak, že, že asi hádam aj tí, aj tí teroristi sem nejaký hádam smerujú spolu s tými utečencami a že to nie je také celkom rúžové, ako sa zdalo. No a teraz, vážení poslucháči, ja viem, že toto je dlhší úvod, ale potreboval som to takto celé rozvinúť, lebo práve preto, že majúc na pamäti všetky tieto tri informácie, minimálne tieto tri aktuálne, ktoré som vám teraz prečítal, a majúc na pamäti všetky tieto tri informácie, e, keď niekto povie, že, že všetko je inak, tak býva označovaný za pometenca, za konšpirátora, za človeka, ktorý si nezaslúži e, nejaké hlbšie vypočutie No ale teraz sa sami zamyslíte nad tým, čo som prečítal, že ono to <laughs> potom ale naozaj vyzerá tak, že všetko je inak, ako sa prezentuje. No a navyše, ja som vám eh, v tom samotnom úvode povedal, že vám prečítam tri informácie, ktoré zdánlivo so sebou vôbec, ale vôbec nejakým spôsobom nesúvisia. No ale existujú ľudia, a nie je ich málo, eh, ktorí tvrdia, že aj v tomto prípade je zase raz všetko úplne inak a zdánlivo nesúvisiace správy spolu veľmi úzko a mimoriadne úzko spolu súvisia. No a jedným z ľudí, ktorí si toto zrejme myslia tiež, <laughs> je e, dnešný môj host, ktorého by som mal mať už v tejto chvíli na našej Skyblinke, ak teda vydržal tento môj dlhočizný úvod. A tým pánom je Michal, e, prepačte, Milan Vidlak, český novinár, zakladateľ časopisu Sofia, ktorý by nemal byť našim poslucháčom až takou neznámou, pretože už u nás v našom rádiu vystupoval. Počujeme sa, pán Vidlak. dobrý deň. Dobrý večer, Borisi, slyšíme sa dobře. Pán, výborne. Tak, ja vás slyším. Áno, aj my vás počujeme veľmi dobre, dokonca to chvíľami znelo, ako keby ste tu so mnou sedeli v štúdiu, tak verím, že tá Skylinka bude fungovať naďalej a že nám teda nebude padať. Ja samozrejme už len dodám, že spolu s mojím teda dnešným hostom vám v tejto chvíli nerušené počúvanie praje aj Boris Koroni. A že teda budeme naozaj veľmi radi, ak, ak sa do tohto nášho rozhovoru dnes zapojíte aj vy. Tak ako vždy máte možnosť, máte hneď niekoľko možností, ako sa teda zapojiť do tejto relácie. Ideálne je priamo zatelefonovať a položiť nejakú otázku alebo vyjadriť názor. Číslo poznáte, ale pre istotu ho poviem. 048 381 0101. Ak neradi voláte a radšej píšete, tak potom mail studiozavináčslobodnyvysielac.sk prípadne môžete takisto písať aj na Facebooku pod obrázkom dnešnej relácie, ktorú sme e, nazvali celkom tak príznačne, e, dali sme jej názov, že e, že kríza Európy v súvislostiach, a ja som tam ešte k tomu dodal, že, že Ukrajina, Grécko, imigranti, ako všetko so všetkým súvisí. O tomto by sme sa mali dnes hlavne rozprávať. No a samozrejme môžete reagovať, ak budete mať chuť a potrebu aj reagovať takisto aj na našej novej internetovej stránke. No, pán Vidlák, ja som spomínal, že vy ste už u nás v relácii vystupovali, ale v mojej ešte nie, takže ja to urobím tak, že trošku vás predsa len týmto našim poslucháčom predstavím bližšie, lebo Eh, asi ste túto tému už riešili, ale bolo to dávnejšie, tak už aj mohli niektorí poslucháči pozabudnúť a potom zase na druhej strane sú tu aj noví poslucháči, ktorí vás nepoznajú. Takže som si tak povedal, že na úvod trochu o vás môže byť? Může být, jenom bych eh, si dovolil eh, malo, malé upřesnění. Vy jste mhm. říkal, že jsem zakladatelem časopisu Sofia a ten časopis se jmenuje ah, Šifra. Šifra, prepáč, ja to preto, lebo že mám tu zemilom Pálešom reláciu a on má časopis Sofia. <laughs> Ja som to doplietol a samozrejme Šifra, prepáčte. Budem Pořád, si na to dávať pozor. Ja to tu mám aj napísané, že Šifra, ale som to tak nejak podvedome vyťahol Sofiu, takže prepáčte ešte raz, samozrejme Šifra. Uh, takže naj, najskôr trošku o vás. Tak ja som vás predstavil, že ste teda český novinár, zároveň zakladateľ časopisu Šifra cifra. K tomu časopisu sa za chvíľku dostaneme. Najskôr na úvod ma zaujíma ten český novinár, že s koľkoročnou praxou? Uh, v tuhle chvíli s desetiletou akorát. 10 rokov už pracujete v médiách? Uhum, a začínal jsem ve 22 jako, ako student češtiny a, a vlastně bylo to myslím v roce 2004, takže už to bude 11. No dobre, tak 10 alebo 11 rokov, tak či onak mi z toho vychádza, že to znamená, že vy ste teda klasický odchovanec mainstreamu, je to tak? Dá se to tak říct, začínal jsem v Lidových novinách, což e, jsou ty noviny, které v současné době patří Andreji Babišovi, ale předtím patřili pod e, německé vydavatelství Mafra, nebo vydavatelství, které vlastnili Něme Němci. A toto, toto vás nějak tak presvedčilo k odchodu, že právě keď to Babiš koupil nějak, alebo už předtím jste stade jsem, e, ušli, či jak je to s vámi? Ne, já jsem odešel, odešel už dřív vlastně mm-hmm. z mhm. těch Lidových novin, už bylo někdy v roce 2008, tam jsem byl asi 6 let takže to s tím úplně nesouviselo, mm-hmm. ale ono v podstatě mm, jako zase asi není úplně takový uh, rozdíl, jestli to vlastní uh, Babiš nebo jiný, jiný uh, magnát, protože teď vlastně došlo k tomu, že ta česká média vlastní v podstatě pouze oligarchové, ta větší, ta významnější. A ja som si myslel, že to len na Slovensku tak máme. Čiže aj vy máte tento istý problém v mhm. Čechách. Mm, to, bude asi, to bude asi univerzálne. To bude také niečo globálne, samozrejme. Dobre, a tam v tých eh, mainstreamových médiách, keď ste ešte te pôsobili, aj tam v tých lidových novinách, že tam ste pôsobili na akých postoch, alebo čím ste sa zaoberali, čo ste riešili, aké oblasti? Já jsem teda nejprve eh, dělal korektora v magazínu, v týdenní příloze magazínu Pátek, mm. takže já jsem začal úplně od těch písmenek a učil jsem se, jak celý ten proces tvorby článku vzniká, tak napřed jsem to pozoroval, pak jsem začal postupně psát, stal se ze mě reportér, poté investigativní reportér, řešil jsem třeba téma um, um, migrace taky, ale mm-hmm. trošku jinak, to znamená, já jsem se zabýval um, systémem toho fungování um, přistěhovalců do Česka, třeba jak mm. pracují Větnamci, Ukrajinci, Mongolové v těch českých továrnách. Tam jsem docela eh, došel k zajímavým věcem a pak jsem se věnoval společenským tématům, eh, různý jsem psal portréty zajímavých osobností, a různé ty sociální věci víceméně, a jako třeba o starých lidech a tak jsem psal, mhm. mm. jako vyloženě nebyla to, nebyla to politika, k tomu jsem se dostal potom až později, jsem se začal zabývat hlavně těmi zahraničními věcmi a to bylo až ve chvíli, kdy jsem si začal vlastně všímat, že to prostě, mm, že to, co se píše, nebo to, o čem se mluví, že úplně neodpovídá tomu, jak to vidím, jak to vnímám já. Mm-hmm. Respektive, že mm, se o spoustě věcí zajímavých třeba nemluví, že se úplně jakoby opomíjí, že se, že se to neřeší. Takže ten problém nebyl ani tak eh, třeba v začátku pro mě, co se psalo, jako to, co se nepsalo. No to, to mi už vlastne trošku odpovedáte aj na moju otázku, čo som si chcel ako, teraz ako takú ďalšiu pre vás dať, že, lebo to, tak, taká postupnosť, že túto otázku ste už asi počuli tisíc razy, ale mňa to naozaj zaujíma, že práve ten moment, že človek s 10-ročnou praxou v klasických mainstreamových médiách, však ľudové noviny, to dokonca to sú celkom čítané noviny u vás v Čechách, to nie je nejaké ja neviem, že, že málo čítané médium, práve naopak, že, že čo, čo sa stane také dôležité, čo sa musí udeť v živote človeka ako vy, novinára s 10-ročnou praxou, ktorý už má tú prácu ako maličku doslova, už to vie robiť, už aj nejaká rutina do toho príde. Či sa, čiže tým chcem povedať, že už sa vlastne ani nejak tak ťažko nenapracuje v tých novinách. Čo nakoniec donúti človeka tento priestor opustiť a nie len tak, že opustiť, ale potom sa vydať na nejakú alternatívnu dráhu a to je vlastne ako dosť veľká neistota, že čo tam zahralo takú kľúčovú rolu v tomto vašom prípade? No u mě to bylo hlavně, uh, eh, u mě to byl hlavně fakt, že uh, eh, jsem začal čím dál silněji vnímat ten rozpor mezi uh, těmi věcmi, tak jak je pojímají média a tak jak já vnímám tu realitu okolo sebe. To znamená, um, Já jsem zrovna to souviselo vlastně s eh, ten můj moment Eh, kdy jsem začal eh, pátrat a když jsem začal se věnovat té zahraniční politice, tak souvisel třeba s tím, jak se mluvilo, že eh, evropská krize končila, to bylo už někdy v roce 2009, oni to říkají už pět let, že ta krize skončila a tak dále a říkali to přesto, že se vůbec nic nezměnilo, jenom se zvýšily ty dluhy. A ten rozpor mezi tím, jak referovala média a jak, jaká byla ta skutečnost, byl už tak velký, že Já jsem se z těch sociálních témat a z těch, eh, řekněme, eh, společenských nebo z těch lifestyle, z toho magazínového psaní mhm. jsem se začal více zabývat tím, jak funguje ten systém a začal jsem psát třeba eseje o eh, federálním rezervním systému americkém a potom jsem začal psát svůj seriál o 11. září a to bylo pro mě takové složité, protože já jsem do té doby, řekněme, když jsem začínal jako ten 22-letý Eh, student, tak jsem v té době ještě takhle vůbec neuvažoval. Já jsem prostě si říkal, jsem ve velkých novinách, budu se učit od profíku a mm, tím, jak jsem se trošku zabýval jinými věcmi, tak um, do té politiky jsem pronikl až později a pak eh, mě to v podstatě mnou to otřáslo, že ten rozpor mezi tím, eh, co jsem zjistil a tím, co se psalo, byl tak obrovský, že mě z toho asi tři měsíce bolelo břicho. Mm-hmm. No ale zažili ste si to na vlastnej koži, takže viete, o čom hovoríte, keď, eh, keď hovoríte o tom rozpore, ktorý vidíte v <sighs> médiu, v ktorom pracujete a potom, keď to skonfrontujete s realitou. To je naozaj najlepšie, keď si tým človek prejde. Ale u nás na Slovensku je to tak, že keď dáte také, viete, že navážku, že mainstream versus alternatívne médiá, tak u nás je toto téma, ktorá značne polarizuje, alebo teda jednoduchšie povedané rozdeluje spoločnosť jedni vás uznávajú, druhí vás za toto zatracujú, proste alternatíva, to je katastrofa pre niektorých. Ako je to u vás v Čechách? Vy ste na tom podobne, ak my tu na Slovensku, alebo u vás má tá alternatíva tak trošku na ružiach ustlané, viac ako u nás? Je to úplně stejné. E, je to úplně stejné a mm, nevím, jestli třeba na Slovensku už vypukl nějaký spor, že se to, řekněme, e, řeší, jako že, že dochází k těm konfliktům, že se to přetřásá. V Česku to bylo dlouho tak, že uh, víceméně uh, ta mainstreamová média tu alternativní scénu ignorovala uh-huh. Mhm. a, a začalo se to měnit až ve chvíli, kdy to, co ta mainstreamová média říkala, bylo už tak... Um, že už sa to nedalo ďalej tlačiť, hej? No, hmm. že už, hmm. že mhm. už já to, mám, já to, ja to ze srandy tomu říkám tak, že už i moje babička jako věděla, že to <laughs> asi bude nějak jinak, než jak mhm, říkají, mhm. tak to byl ten moment, kdy oni už eh, v podstatě nemohli se tvářit, že tady ty eh, jiné názory nejsou, tak začali, tak začali řekněme, víc útočit nebo začali mluvit o propagandě a o pro, pro ruských médiích a tak dále. To začali se jako bránit, kons, přesně tak, konspira, konspiračních bláznech a tak. A mm-hmm. začali to dělat tak, že si třeba mm, zvali hosty uh, který, kteří byli třeba alternativní, ale byli nějakým způsobem třeba výstřední nebo tak a pak mm -hmm. se mhm. snažili je třeba zesměšnit nebo tak, takže to si myslím, že asi všude... No to je vlastně, hovoríte, jako keby ste popisovali slovenskou mediálnu no. scénu, to je presne ten istý prípad, že vyťahnete naozaj niekoho extrémneho, poviete, že toto je typický zástanca alternatívy, dobre sa na neho pozrite, čo je to zablázná, a teraz povedia, onálepkujú to a povedia, no však všetci, celá alternatíva to vlastne takáto presne istá, ako tento blázon, čo tu stojí. Hej, čiže tie nálepky, konšpirátor, blázon a neviem čo, dinosaurus, mimozenšťania a takto sa to uzavrie. Extrémista. Extrémista, presne, a takto sa to uzavrie. No ale samozrejme vyzerá to tak, že táto hra už asi nefunguje, ktorú zvolili. Takže môžeme očakávať zrejme aj nejaké pritvrdenie. Keď ste hovorili o konflikte, napadlo mi, že, že či už nejaké súdne konflikty, ale toto ešte asi nie. Toto, k tomuto sa ešte asi neodhodlali ani u vás, predpokladám. Mm, to ještě ne a myslím si, že ani to není, mm, to by nebylo asi ani taktické, protože hmm. ty potom by se mohli řešit třeba fakta a tam by... <laughs> by, si nechceli, čo? Toto? To by si <laughs> nechceli, takže tam si myslím, že spíš hmm. funguje takový to křičení a takový to, že desetkrát denně zopakujete, hmm. že ty všichni, eh, co neříkají to stejné jako my, tak jsou blázni, tak ono to ještě asi na část lidí hmm. pořád funguje. Dobré, takže vaše dôvody odchodu poznáme. Do čeho jste se teda potom pustili v rámci té alternatívy a v akých, v akých projektoch ste našli potom následně uplatnenie? To bylo zajímavé. Já jsem potom ještě dělal, um, ehm, po těch lidových novinách, tak jsem ještě dělal v, jedni, v jedných eh, mainstreamových novinách, ale tam to byla taková příloha, která se jmenovala Zen Magazine, ta už byla trošku alternativní, tam jsem měl prostor, jako tam jsem dostal prostor právě psát některá témata. Uh-huh taková ta alternativnější a, a až potom časem se mi naskytla příležitost vlastně spolu rozjíždět časopis eh, Vědomí, ano. Který, eh, někteří, který někteří eh, posluchači taky znali a, a znají. Ehm, a tam jsem si to vlastně vyzkoušel, tam jsem dělal první takovýhle alternativní projekt a vymyslel jsem celou tu koncepci a celý jsem to E, řekněme, jako rozdíl po té obsahové stránce, ale potom, e, potom e, protože ty naše, řekněme, představy s tím kolegou, se kterým jsem to dělal, se lišily o tom, jak by měl ten dobrý časopis vypadat, hmm. tak pak došlo k tomu, že jsem založil, že jsem založil šifru. Hmm. A vy ste potom z toho vedomi teda odišli, tam ste ako dlho ostali? Alebo ako dlho ste tam bolo, pôsobili? To bolo rok, tam som to vlastne rozjížděl a teďka, teďka od začátku hmm. roku eh, vydávam šifru. Tak, vydávate a zároveň vy ste teda boli zakladateľ šifry alebo spoluzakladateľ, len na vašich pleciach to je, či máte ešte nejakých ďalších eh, kolegov? Ja ako mám nejaký eh, tým, ale vicemene stojí to hlavne, uh hlavne na mne. Dobre, čomu sa v tomto časopise Šifra venujete? Predovšetkým, myslím teda, na aké témy dávate dôraz hlavne? Mm, e, já se snažím, e, ten podtitul toho časopisu je časopis e, pro ty, kteří čtou i mezi řádky. Mhm. A jak tento slogan napovídá, tak já, to, já se snažím právě mm, Eh, ty věci eh, nehrotit tak, jak to třeba bývá obvykle, jak se třeba hádají ti alternativci s mainstreamem a křičí, jedni křičí, my máme pravdu, druhý mm-hmm. křičí, my, my máme pravdu a poměrně často dochází k takovým vyhraněným postojům, agresivním, tak já se snažím eh, právě mm, podávat ty věci s nadhledem a trošku s odstupem tak, abych eh, to netlačil, abych prostě nekřičel, jako já jsem ten, kdo vám teď řekne pravdu, ale spíš, abych eh, inspiroval lidi k tomu, aby eh, o těch informacích, kterým předložím, sami přemýšleli a aby se zabývali opravdu i sami sebou, aby pochopili, jak ty věci fungují a pak už si mohli hledat sami, jo? aby mhm. nebyli odkázaný na to, co jim já řeknu, aby si ze mě neudělali, že on to říká, Aha, čiže nedávate za tým bodku, nechávate ten hm? koniec otvorený, poskytnete aj, tý, aj takú informáciu, aj takú a čakáte, že si teda urobia poslucháči potom, teda čitatelia svoj vlastný názor už. Na no a ja já teda tam svůj názor e, e, určitě dávám, jo, mm. ale e, spíš jsem myslel, že to, spíš jsem chtěl říct, že to nedělám agresivní formou, že to nedělám tak jako, že teď vám řeknu tu jedinou pravdu, je to černé a je to bílé, mm. ale spíš se to snažím podat tak, aby to, řekněme, vyplynulo z toho, ale aby ten čtenář novinář měl prostor pro to vzít si z toho, co on potřebuje. To znamená, není to tak, že já bych eh, řekl, ehm, tady máte jednu informaci, druhá strana říká tohle to vůbec. Já mám jako na nějaký názory, ty jsou z toho jasný, mm. ale eh, to je mm, eh, jedna, jedna část a ta druhá část je, mm, nebo to druhé důležité, co jsem chtěl říct, je to, že se snažím ehm, propojit různá témata, to znamená, jak dneska se budeme bavit o tom, že spolu zdánlivě nesouvisející věci věci souvisejí, mm-hmm. tak stejně tak se to snažím říct i v tom časopise. To znamená, že hodně řešíme ty společensk, mm, nebo ty geopolitická témata, co se děje třeba na Ukrajině, v Řecku, jak funguje systém, psal jsem na mm, různé, měl jsem tam reportáž právě z Gruzie o tom Sakašvilim, jak to tam zvrtal a tak dále, ale zároveň se věnujeme i osobnímu růstu a věcem eh, nebo tématům rodinných vztahů, mm-hmm. řekněme, nebo eh, toho osobního růstu, jak na sobě pracovat. Třeba máme tam seriál o hledání štěstí, který čtou hodně ženy. Je to vlastně o tom, jak eh, se třeba vyrovnat v životě s nějakými situacemi a jak přestat hledat chyby u druhých, ale začít Jasné. třeba se dívat na ten svůj život nějak tak, jakože jestli třeba nemůžu ho zlepšit sám, jestli, jestli nedělám něco špatně já. Jo? To znamená, že Eh, chci, aby ty lidi sami se dívali na sebe, aby, řekněme, eh, uměli přemýšlet sami a nebyli odkázaní na to, co jim kdo říká, mm-hmm. aby si potom v těch informacích už začali orientovat i sami. Čiže nie je to len čiste o politike, sú to aj také spoločenské veci, ale, ale asi s dôrazom teda hlavne na tú politiku, predpokladám, mhm. zahraničí. Mhm. Nie, alebo ani nie? Ani, ani, ani ne, ako opravdu, my tam máme třeba témata jako kvantová fyzika, mm-hmm. nebo máme tam třeba seriál o parapsychologii, jak rozvíjet mimo smyslové vnímání. Je to takové prostě trošku, uh, du, nebo ducho, duch, ja, by, já tomu říkám jako duchovně, duchovně uh, společenský, jo? Že, mm-hmm. že mhm. tam opravdu, protože eh, Jan, kdybych tam dělal jenom tu politiku, tak prostě třeba řešíme, já nevím, co se děje na Ukrajině, pak v Sýrii a to, ale já právě moje ambice byla, aby ti lidé uh, tu realitu vnímali komplexně, aby se dívali nejenom na to, co se děje okolo nich, ale aby se začali zabývat sebou. Takže právě propojují tyhle ty věci, třeba, já nevím, když tam máme seriál o rodinných vztazích, tak uh, uh, tam je ohromné množství informací třeba o tom, které se normálně neříkají. Eh, vlastně rozebíráme tam do hloubky, eh, jak třeba hmm. dětství souvisí s, tím, eh, s těmi našimi názory potom nebo s tím naším životem pozdějším, jak je důležité mm, nezametat věci pod koberec, řešit ty svoje problémy a tak dále. A tím se posuneme dál a začneme třeba i lépe vnímat hmm. Eh, ty události, co se dějí okolo nás. Takže já to takhle jakoby propojuju a myslím si, že ten koncept funguje a že to tak eh, je důležitý, eh, aby, aby to tak bylo, aby se tyhle, tahle ta témata prostě v médiích začala řešit. Dobré, ještě jedna věc ku vám a potom můžeme prejsť po pesničke na našu dnešní tému. ještě toto jsem chtěl za časopis váš, že iba v Čechách alebo aj na Slovensku sa dá nějak dostat, jako to s že... Časopis, my jsme právě s Nor Igorem v minulé reáci, to bylo někdy na začátku května, tak jsem tam zmiňoval, já jsem měl eh, problémy s distribucí eh, v Česku i na Slovensku, protože mhm. tam, jak jsou ty různé monopolní společnosti, tak jsem zjistil, jak to funguje, tak jsem tam trošku naběhl a zjistil jsem, že to prostě ty podmínky byly likvidační a že oni tam používají různé metody, které prostě, eh, řekněme, nejsou úplně košer, tak já jsem se pak rozhodl, že půjdu jinou cestou, řekněme taky tou alternativnější a budu alternativní síť Eh, alternativní síť prodejní a, a právě minule jsme řešili, že jsem to neměl jak dostat na Slovensko, že to zrovna jako tam nebylo, ale teď můžu eh, posluchačům říct, že už se to vyřešilo a že teďka částečně teda, že vlastně už je možné objednávat předplatné a i eh, funguje náš nový e-shop a za skvělou cenu, stejně jako by stalo v obchodě, si můžou objednat ten časopis a dojde normálně až do schránky. To je první věc. A druhá věc je, že postupně přibudou taky na Slovensku hledám um, um, ta alternativní místa, třeba, já nevím, bioobchody a takové, takže kdyby třeba někdo měl zájem i z posluchačů, by vlastnil třeba nějaký obchody nebo nějaký eh, třeba dodával zboží do těchto těch, mm. tak klidně, klidně mě může oslovit, protože já hledám lidi, kteří eh, třeba chtějí podporovat tyhle ty projekty a kteří se chtějí podílet na něčem novém a zajímavém a trošku provětrat tu, um, tu mediální krajinu. Hey, to, třeba treba trošku rozvířit, samozřejmě, tyto no, stojaté vody. Přesně tak, ale už to jde normálně objednat. Eh, máme, máme e-shop, takže na stránkách časopisu časopisu Šifra www.časopis.šifra.cz, tak si posluchači můžou hmm. objednat jak jednotlivá čísla, tak potom předplatné, které je zvýhodněné, ale i za ta jednotlivá čísla prostě nebudou platit žádné uh, eh, poštovné a to bude to stejná cena, jako byla předtím, když to bylo na stánku. No, chcel jsem jít už k našej téme, ale Kristian poslal mail, ktorý sa ešte vlastne týka toho, o čom sa rozprávame, tak prečítam mail. pozdravujem pána novinára. Existuje eh, nejaký pomyselný kalendárik, kedy Eh, čo a ako uverejníte a zaplníte strany jednotlivé eh, v tomto médiu. Uvediem príklad, že týždeň má 7 dní a máte povedzme rozrátané, že kedy dáte pozitívnu, kedy zastrašujúcu správu, kedy dáte reklamu. Na základe nejakej štatistiky, psychológie a vnímania čitateľa. Robíte to? Pýta sa Kristián. Uh, eh, ne, nedělám to a my jsme teda měsíčník, ne týdeník, takže tam ani takhle bych to podle dní neplánoval, ale já se spíš snažím rozvrhnout ta témata tak, aby eh, třeba tam nebylo, já nevím, za sebou eh, třeba tři témata o válce Aha. a mhm. čtvrtý třeba o tom, jak někde zase něco ukradli, ale aby, řekněme, třeba eh, ten rytmus toho časopisu byl takový, že třeba po, nějaké, po nějakém náročnějším textu třeba o Ukrajině, tak eh, dát zase to téma třeba o rodině, nebo jsme měli o domácích porodech, o hormonální antikoncepci a takovéhle věci, hmm. tak aby se to střídalo, aby se to střídalo, řekněme, tak aby se měnili, aby ty lidi pak nedostali depresi hned v půlce a nechtěli se jít zabít. Eh, David sa ešte pýta, že či fungujete len na peniazoch eh, od čitateľov, alebo ste, ste prístupní reklame? Uh, Takhle, um, přístupný reklamě, no té klasické úplně ne v tom smyslu, jako že bych tam inzeroval, já nevím, e, žiletky a sladké limonády a tak. A já bych tam dal prostor e, inzertní nebo dávám prostor pouze vlastně projektům, kterým e, věřím nebo které mm-hmm. mají podobnou filozofii. Takže třeba zdravá výživa a nebo nějaké třeba um, produkty, které prostě neškodí nebo řekněme odpovídají tomu zdravějšímu životnímu stylu. Prostě spíš něco, co, co je řekněme nezávadné pro mě nebo, nebo to, ale nechtěl bych tam dávat tak tu klasickou reklamu jako na, na ty všechny blbosti, co, co, co, se, co se různě dělá. Takže spíš jenom tyhle ty věci a i třeba na formě nějaké spolupráce, to znamená, že se mi to líbí, tak eh, to tam prostě dáme a i aby se to líbilo třeba tomu inzerentovi, že řekněme, on podpoří to, protože se mu to líbí a tak dále, takže je to víceméně na té spolupráci takovéhle. Mm -hmm. Dobré, takže pozerám, že teraz máme, ešte sa pýta Kristián a robí to mainstream, ale teraz neviem, čo, čo, čo týmto myslel, nič. Kejsna. A já myslím, že myslel to, jak se ptal, že, že se tam nějak podle těch psychologických Aha, to že eh, či robí, no? dávkují, dávkují ta témata, jako mm-hmm. že mhm. teď dáme pozitivní, teď dáme negativní. Aj, eh, aj. já jako takhle, eh, když ne, nemyslím si, že by to bylo až tak vědecky. myslím si, že spíš prostě jedou v nějakých těch zaběhnutých kolejích, takže většinou, to se tak asi ví, tak většinou ty negativní zprávy nějak jsou atraktivnější nebo mají větší čtenost, takže víceméně se tam řeší tyhle ty věci a hmm. jak to přijde, když přijde nějaká třeba pozitivně zajímavá, tak se tam dá a myslím, že se o tom tak nešpekuje, že jsou prostě lidi rádi, když mají nějaký zajímavý téma, ty novináři to tam prostě šoupnou, ale ne podle takovéhle, podle takového mustru, to si nemyslím. Hmm. Dobré, tak človeka, ktorý nám tu dnes vystupuje v našej relácii ako host, už máme možnosť trošku lepšie poznať a práve preto potom ako ho už lepšie sme spoznali, tak sa môžeme s ním pustiť do našej dnešnej témy, ale urobíme tak po pesničke, takže pán Vidlak, na našej Skyblinke, po pesničke sa pozrieme na tú našu dnešnú tému. Dobre. Krado. Fú, aby viac nekradol odťať. Hej! Príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči, počúvate reláciu v prvej línii. Dnešným hostom je Milan Vidlák, český novinár a spomínaný zakladateľ časopisu Šifra. Dnes teda riešime, alebo <laughs> ideme, ideme sa pozrieť bližšie na tému kríza Európy v súvislostiach, pretože máme tu naozaj mnohé aktuálne témy, ktoré dnes zaplňajú titulné stránky novín, e, v rádiach ich často počujete v televízii, veľmi často sledujete. To sú asi také, taký trojlistok veľmi vážnych tém, či už ide o Grécko, ktoré teda, ako som v úvode hovoril, malo zbankrotovať, nezbankrotovalo a funguje ďalej, alebo je to Ukrajina, alebo sú to napríklad migranti. Zdánlivo sa zdá, že toto sú témy, ktoré nejakým spôsobom spolu nesúvisia. Samozrejme, každý uzná, že sú to vážne témy, ale súvis medzi nimi hľadá málo kto. Ako som hovoril, môj dnešný host, pán Vidlák, v tom súvis vidí. Nie v tom samotný. Ja prečítam vám na úvod mail od Jána, ktorý nám poslal a Počúvajte aj vy, pán Vidlák, lebo budete sa potom môcť mm-hmm. k nemu vyjadriť. Eh, Jano napísal, že samozrejme všetko spolu súvisí, migranti, Ukrajina a tie veci dookola. Určitým ľuďom spoza oceánu nevyšlo rozpútať vojnu v Európe cez Ukrajinu, tak teraz nám sem posielajú migrantov, budúcich bojovníkov na vnútorný rozvrat Európy. A čo sa týka Grécka, určite si nájdú dôvod k sankciám a nejakým vnútroštátnym prevratom podobným Ukrajine. Ľudia by nemali veriť médiám. Takže podľa nášho poslucháča Jana, on vidí teda súvis vzájomný alebo to prepojenie v tomto zmysle? Do akej miery s ním viete súhlasiť v tomto, čo napísal? Uh, no, uh, myslím si, že na tom může být lecos, lecos pravdivého a určitě uh, vlastně e, e, americký vliv na tyto události nelze, nelze podceňovat. Jako určite to není samotný jejich vliv, ale, mm-hmm. ale když si vzpomeneme třeba na tu Ukrajinu. Začneme Ukrajinou? Myslím si, že eh, v souvislosti s touhletou otázkou asi, asi ano, mhm. protože tam, tam to bylo docela, tam se o tom hodně mluvilo, nebo respektive hodně mluvilo, myslím třeba v těch alternativních médiích. Hmm. A sice, že eh, to bylo velmi zajímavé, že když začal ten Majdan, tak eh, evropští a američtí politici začali obvinovat prezidenta Janukoviče, že prostě zradil Eh, zradil ukrajinský lid, že mu neumožnil připojit se k Evropské unii a že oni to moc chtěli a on to takhle prostě celé zazdil. Ale eh, on, eh, když se na to podíváme blíž na to, na to co mu Evropská unie nabízela, na ten text asociační dohody, tak v podstatě zjistíme, že to pro Ukrajinu nebylo vůbec moc výhodné a že bylo zcela logické, že to ten prezident jejich ehm, odmítl. On to i řekl, že prostě to není výhodné a že tak, jak ten text je, že to nemůže podepsat. A, ehm, na to konto přece normální by bylo, že budu vyjednávat o dál, to znamená, mm. že třeba ze strany Evropské unie, tak budu říkat, tak co se vám tam nelíbí a budu prostě jednat dál a bude to probíhat nějak eh, normálně. Ale uh, sotva on to dořekl, že to takhle podepsat nechce, tak uh, začala uh, až ne, jako na mě nepřiměřená hysterie a začal, začal, začal ten Majdan jako za chvíli a to bylo zajímavé, že, to, že všechno se to začalo dít až po té, co on nepodepsal uh, asociačnú. asociačnú dohodu. No hovoríte o tom, že tá asociačná dohoda, tak ako bola teda postavená, bola pre Ukrajinu nevýhodná a že si to uvedomoval aj samotný prezident Janukovič. V čom teda spočíva tá nevýhodnosť, alebo spočívala nevýhodnosť tejto, tejto dohody? Prečo by sa mu to nemalo pozdávať, však Ukrajina chcela smerovať do, do Európy, videla tam možnosť uh, lepších ekonomických zárobkov, konec koncov aj zvýšenia životnej úrovne. V čom bol problém? No, problém byl například v tom, eh, například agentura Reuters psala, že eh, Evropská unie nabízela eh, Ukrajincům pouze 600 milionů eur, což Janukovič označil za ponižující, protože už tehdy stala Ukrajina před bankrotem. Hmm. Že a třeba Rusko nabídlo 15, 15 miliard. Nevím, teď nevím, jestli dolarů nebo eur, ale to už to v tuhle chvíli nehraje roli, ale mm-hmm. ten rozdíl byl patrný. A to je jedna věc. Ale to podstatné je, že mm, eh, dohoda eh, negarantovala Ukrajině vůbec členství v Evropské unii, ale vyžadovala od Ukrajiny, aby zavedla evropské standardy, což znamená, že eh, zatímco zboží z Evropské unie by okamžitě získalo plný přístup na ukrajinský trh, Ukrajinské zboží by zůstalo mimo Evropskou unii, dokud eh, by nepřejalo veškeré normy a regulace Evropské unie, což by při rozdílnostech eh, standardů v Ukrajině a v Evropské unii znamenalo třeba několik let, jo, než by se to dalo sladit. Počkajte, trošku vás zastavím, že či to dobre chápem. Čiže podľa tej asociačnej dohody, respektíve tej dohody, ktorú eh, vyrokoval Brusel spolu s Ukrajinou, alebo teda s Janukovičom, to malo byť tak, že že európske krajiny môžu bez problémov vyvážať svoje tovary, potraviny a tak ďalej do Ukrajiny, teda na Ukrajinu, ale ano. Ukrajina spätne nemôže svoje tovary, potraviny a tak ďalej vyvážať smerom do Európy? Presne tak. Ehm, nebo teoreticky by mohla, ale pouze pokud by splňovali evropské standardy, což nesplňovali. A aby mohli, tak to by se museli měnit, já nevím, technologie, výroby a víte, kolik je v Evropské unii byrokracie, takže to než by, se, to než by vůbec eh, něco zlepšili, tak, eh, tak by zbankrotovali stejně. Jo. To znamená, představte si tu situaci, že vy nemůžete svoje zboží vyvážet, a zaplaví vám trh eh, dovozové zboží, tak co to asi s tak chabou ekonomikou může udělat? Hmm. Tereza Spencerová, ehm, česká novinářka z literárních novin, třeba eh, napsala, že asociační smlouva hrozila zcela zničit ukrajinskou ekonomiku levným a dotovaným dovozem z Evropské unie. Pro něž je velký ukrajinský trh lákavou možností, jak si alespoň trochu pomoci ve vleklé ekonomické krizi. No ale to mi povedzte, pán Vidlák, že prečo by toto Brusel robil? Prečo by chcela Evropská únia v podstate zlikvidovať ekonomiku Ukrajiny takýmto pádom? Však veď ona potrebuje práve naopak nejakú životaschopnú ekonomiku, ktorá bude odoberať tovary, odoberať, ja neviem, rôzne potraviny a všetko ostatné, že, že čo by získal Brusel alebo teda Európska únia tým, keby takto zlikvidovala úniu, e, z, Ukrajinu. Rozumiete? No tak ja neviem, tak to je stejné ako co, co, by získala, co by získala tým, že zlikvidovala Španielsko, Řecko, Itálii Eh, a, a další, jo, že ono to, to není primárně samozřejmě asi něčí cíl jako zlikvidovat mm-hmm. ekonomiku, ale tam ehm, že jo, v biznise a, a ve světě těch velkých peněz a velkých obchodů Uh, samozřejmě nějaký altruismus nemá moc místo. Jo? Mhm, tam Čiže se pozerá na zisky, hej, v prvom Sobecky, přesně tak, to znamená, jako, hmm. když se na to podíváme, jak to postupovalo, tak uh, třeba Německo, hlavní eh, že jo, evropský lídr, tak eh, exportní země, tak vyváželo do Řecka, do Španělska, do Itálie a mm, nejvíc kupovali teda Španělé, Itálie, Italové, Řekové to německé zboží, ale samozřejmě eh, za cenu obrovského zadlužování. Takže nakonec už to prostě nešlo, takže už to nemohli kupovat řekové, španělé, italové, kteří se dostali do problému, tak eh, bylo potřeba najít eh, nový trh a řekněme, kdyby eh, to šlo na ukrajinský trh, tak je to zase další prostě místo. Ten biznis si nevybírá, že mm. potřebuje další, další místo na odbyt, tak, tak proto udělá prostě lecos. No. Takže si nemyslím, že to bylo primárně um, ehm, ako s cílem zlikvidovať Ukrajinu, ale spíš mm-hmm. s cílem zachránit sebe. Mm-hmm. Čiže, čiže zisky v prvom rade. Dobre, ale čo Rusko však pre Ukrajinu nebolo nikdy až tak prioritné odbytište tovarov, e, Európa, ale skôr Rusko. Väčšina produkcie teda na export išla z Ukrajiny do Ruska. E, akým spôsobom nemohlo sa to potom riešiť tak, že keď dobre, keď nie do Európy vyváža, tak do Ruska by vyvážali, nie tovar? Alebo to už no, nebolo možné potom? No, to je po problém, protože uh, Ukrajina má, má s Ruskem volnou hranici a a um, to znamená, že ukrajinské zboží, uh, pokud se nepletu, tak e, normálně uh, že má odbyt v Rusku. Ale Rusko se bezcelnímu dovozu unijního zboží bránilo. To znamená, neotevřelo um, ten svůj trh. Ale kdyby uh, to evropské zboží zaplavilo Ukrajinu, tak uh, jak by se dalo, tak, tak by se prostě nedalo to uhlídat. To znamená, že by to pak šlo do Ruska a Rusko řeklo dopředu, že tohle nechce. To mhm. znamená, že kdyby se tohle stalo, takže by muselo tu eh, dohodu o zjednodušení pohybu ukrajinských výrobků směrem do Ruska a naopak eh, zrušit. Aha, čiže keď to teda dobre chápem, takže, takže podľa tej dohody, ktorú dal Brusel podpísať Ukrajine, to vyzerá takto, že vy nemôžete vyvážať svoj tovar do Európy, lebo nesplňate štandardy, ktoré my potrebujeme v rámci Európskej únie, ale my z Európy môžeme vyvážať tovary smerom k vám do Ukrajiny. To je prvý problém. A druhý problém, ktorý to spôsobilo Ukrajine, bol ten, že fajn, že ak túto asociačnú dohodu podpíšete, tak Rusko zatvára svoje hranice pre tovary z Ukrajiny, teda žiadny export ukrajinských tovarov ani na, ani do Ruska by nefungoval, čiže jednoducho zrazu sa akoby ocitla Ukrajina v nemožnosti exportovat tovar ani napravo, ani lavo. Dobře to chápem? No, no, myslím si, že e, já samozřejmě úplně e, do detailu nevím, jestli e, jak, jak by to přesně vypadalo. Možná by našli nějakou jinou cestu. Jako nemyslím si, že by bylo reálné, aby Ukrajina vůbec nemohla vyvážet do Ruska. Mm. Spíš ten problém by byl v tom, že by to zboží, víte, jak je to třeba, já nevím, něco vyrobíte v Číně, a když to zabalíte na Slovensku, tak to může najednou mít cedulku Made in Slovakia, když to přeženu, no jo? že takhle mm. různě uh, nemusí znamenat, že se to vyrobilo tam, uh, že, stačí, že se tam třeba namontovala část a už je to jako český výrobek nebo slovenský. To znamená, že tam by byl podle mě problém z hlediska Ruska, jak by vůbec to uhlídali. Hmm. A, a eh, já tady právě přečtu, jsem o tom psal článek, tak o tom mluvil um, Eh, Petr Jurčík, což je bývalý předseda eh, mladých křesťanských demokratů eh, v Česku, který na Ukrajině obchodoval, tak o tom napsal zajímavou věc, právě proto jsem o tom mluvil, protože mě to zaujalo. Napsal. Ukrajina má v současné době s Ruskem uzavřenou dohodu o zjednodušení pohybu ukrajinských výrobků směrem do Ruska a naopak. Není to přímo celní unie, ale výše cel je v drtivé většině obou straně nulova. Uh-huh. Mhm. A teď si představte, že firma z Evropské unie, která má v současnosti takový problém do Ruska z hlediska silně restriktivní ruské celní politiky vyvážet, si na Ukrajině založí svou dceru, koceřinou firmu, která toto zboží od evropské matky nakoupí, přiveze na Ukrajinu a následně i hned bez větších obtíží jako ukrajinské reexportováno do Ruska. Mm-hmm. Jo, tohle to napsal, to mě přišlo Jasné. velmi zajímavý. A Moskva právě eh, uh, zareagovala, zareagovala oznámením, když um, se řešila ta asociační dohoda, že v případě podepsání asociační dohody by musela uh, zrušit Ukrajině výhodné celní podmínky. Mm-hmm. Jo, to, to řekla, ale zároveň nabídla sousedo, sousedovi z ukrajinskému těch 15 miliard eur půjčku a ještě třetinovou sazbu za plyn. Jinými slovy, prostě eh, ten prezident Janukovič si vybral výhodnější výhodnější nabídku. Jasné, čiže vy tvrdíte, že Janukovič sa prostě správal ekonomicky pragmaticky v tomto smere, vybral si ekonomicky výhodnější ponuku. To je ale v ostrom kontraste s tým, čo tvrdia naše veľké médiá, ktoré hovoria, že že žiadne takéto nič nebolo, že nejaká ekonomika, že práve naopak, že Európska únia mala, mala mm, ukrajinskú ekonomiku zachrániť, práve naopak, a že jedine prečo asociačná dohoda e, z podpera Janukoviča nebola teda podpísaná, bol nátlak Ruska, ktoré dlhodobo teda považuje Ukrajinu za svoju sféru vplyvu a samozrejme tohto vplyvu sa nechce nejakým spôsobom vzdať Putin ako teda bývalý príslušník KGB, nie sú mu blízke teda ani kadejaké zákulisné ťahy, jednoducho prinútil Janukoviča túto zmluvu nepodpísať a že teda toto bol hlavný dôvod, prečo Janukovič túto zmluvu nepodpísal. Takže vy s, tým, s touto verziou nesúhlasíte absolútne. A takhle, já samozřejmě nemůžu vyloučit, co se dělo v zákulisí a jestli nějaký tlak z té či oné strany eh, probíhal nebo neprobíhal. Mm-hmm. To samozřejmě asi nemůžeme úplně tvrdit, eh, protože jsme u toho nebyli, ale s tím, že by um, vlastně důvodem, důvodem toho, um, té krize ukrajinské nebo toho Majdanu, nebo to bylo to, že Ukrajina eh, nepodep, nebo že to, že to způsobilo Rusko, tak s tím by se dalo silně polemizovat, protože tam, eh, tam bylo těch vlivů mnohem víc a třeba Janukovič, když jsme u toho, tak prohlásil po té, co odmítl podepsat tu dohodu, že jeho země by podepsáním dohody přišla v souvislosti útlumu obchodu s Ruskem zhruba o půl bilionu eur. A žádnou kompenzaci mu EU za to nenabídla. A naopak na místo dalšího jednání potom uh, o, o nějaký úpravě podmínek nebo vylepšení podmínek začala obvinovat uh, ukrajinského prezidenta eh, ze zrady a Rusko z imperialismu a tak dále. A pak byl Majdan. To znamená, že ehm, to není úplně tak, eh, tak jednoduché, eh, jak se povídá. A ještě důležitá jedna možná věc, kterou bych zmínil, a sice, že ať se to komu líbí nebo ne, tak Ukrajina je s Ruskem obchodně dlouhodobě propojená. Teď tam jsou továrny na východě Ukrajiny, které vyvážejí do Ruska a Rusko tam mělo základny nějaké vojenské a tak dále. To znamená, to je, to je, to je prostě propojené a kdyby do toho, kdyby se do toho takhle jako násilně řízlo a tak, tak, si, tak si nejsem jistý, že by to ta ukrajinská ekonomika vůbec ustála. Hmm. No, uh, po, nepodpísaní tej asociačnej dohody potom naozaj nabrali, keď teda trošku tak bilancujeme to, čo sa dialo na Ukrajine, tak treba povedať, že po tom nepodpísaní e, asociačnej dohody nabrali naozaj udalosti. Dosť rýchly spád, veľmi tesne potom teda začali ľudia vychádzať do ulic. E, v podstate niečo podobné sa pýta aj poslucháč Marek, ktorý chcel vedieť, že či teda podľa vás tam boli tí e, ľudia naozaj, tak ako som to ja v úvode čítal, ako to tvrdia médiá, že tam proste išli nejak sami za seba kvôli tomu, že chceli, očakávali, že sa zlepší ich e, životný štandard, alebo tam boli proste niekým už e, akoby tlačení takými zákulisnými vecami. V tejto súvislosti sa často <laughs> spomínajú práve Spojené štáty americké samotná, myslím pani Nulandová, povedala, že sa e, na tieto zmeny v Ukrajine už naliali nejaké 4 miliardy dolárov, že tam išli práve kvôli tomu. Čiže, čiže otázka na vás, že to, čo sa potom dialo, potom nepodpísanie asociačnej dohody, e, to bola skôr naozaj taká spontánna reakcia ľudí, ktorí vyšli do ulic, alebo máte skôr pocit, že to bolo niekým už potom ďalej inscenované všetko? Uh, no, já myslím, že obojí. To znamená, že částečně eh, tam opravdu šli lidé, kteří eh, podlehli té iluzi růžové budoucnosti, jak to všechno bude fajn. Ono taky, když vám to od rána do večera říkají všechny televize a noviny, tak eh, tomu snadno uvěříte. Mhm. Tak já bych jako nepodceňoval tu, tu řekněme, lidskou naivitu. To, tak myslím si, že opravdu velká část lidí tam šla protestovat spontánně ale ehm, e, tam e, potom to vněšování ze strany e, Evropy a USA bylo od začátku patrné. Ačkoliv Evropa a USA obvinovali od počátku změšování do záležitostí Ukrajiny Rusko, tak byť na tom Majdanu tam se střídali západní politici jako na, běžickým, na běžícím pásu. Mm. Tam přijel šéf americké CIA a mimochodem vtipné bylo, když třeba Eh, syn amerického viceprezidenta Joe Bidena, eh, myslím, že se jmenoval křesným jménem, jmenuje Hunter, tak eh, se stal prezidentem nějaké velké um, těžařské firmy na ano, Ukrajině. Ano a tak dále, takže tam, tam bylo úplně, úplně jasné. Pak samozřejmě jsme viděli ty videa, nebo ty, ty odposlechy, jak utratili USA na demokratizaci Ukrajiny 4 miliardy dolarů nebo kolik a že si přáli za premiéra Jaceňuka, který se jim stal. A, a taky tam ale nebyli jenom američani, ale hodně e, tam taky se angažovali Němci, protože například e, myslím, že Der Spiegel psal e, o tom před několika lety, že strana Vitalie Klička, Udar, vznikla před pěti lety právě v Německu byla sponzorována nadací Konrada Adenauera, což je myšlenkový trust eh, vládnoucí CDU Angely Merklové. Mm-hmm. Takže toho zase tlačili Němci, oni, že ho, oni ho chtěli uh, za, za lídra a pak uh, zvítězil americký kůň a to byl, to byl Jaceňuk a Kličko dělal pouze starostu, že jo? takže tam byly ty tlaky uh, úplně, úplně zřejmé, akorát se o nich teda nemluvilo, příliš se nezdůrazňovali, ale byly, byly jasné. Hmm. No, v tejto súvislosti naozaj ako taký skôr potvrdzujúci materiál toho, čo hovoríte, eh, vyznieva teraz aj to, čo som čítal vlastne v úvode, že práve Mikaj, Michail Sakašvili, ktorý sa stal gubernátorom Odeskej oblasti, zrazu bude platený americkou vládou. To je až také, také až, až chvíľami normálne zvrátenie to znieje že, že keď si to prehodíte, že by niekto tam podporoval z Ruska, tak z toho by bol hneď poplach, že Rusi, ale keď to robia Američania, že je to v poriadku. Ale teraz mi povedzte tú kľúčovú vec, aby sme sa veľmi zase ne, netočili okolo Ukrajiny, lebo skôr chceme mhm, hľadať tie mhm. súvislosti. Ano. Tak, tak povedzte mi takto, že ja viem, už ste to naznačili, že, že dobre, že e, chceli tam vyvážať tovar, ale že v čom to je, čo je to kľúčové, to najdôležitejšie, prečo je Ukrajina, tak, alebo bola, alebo aj stále zrejme je, tak zaujímavá a dôležitá pre Západ. Západom teraz myslím tak, Ukra- e, tak e, Európsku úniu, ako aj Spojené štáty americké. Čím je tento kus zeme, navyše dosť chudobný, to, to nie je nejaká prosperujúca krajina, ktorá má, ja neviem, že ropné ložiska, proste nič tam nie je také, že kde by sa dali nejaké veľké milióny vytočiť, Čím je táto krajina tak extrémne zaujímavá a dôležitá pre západný a za oceánsky svet, že sú ochotní kvôli tomu ísť do takejto extrémnej konfrontácie s Ruskom? No, já bych tady odpověděl malinko oklikou. Dobre. A, a sice, že každý um, kvalitní vojevůdce od živa věděl, že um, Ukrajina je bránou k Rusku. Mm-hmm. A, no a tady bych, tady bych, tady bych, eh, myslím, zůstal. A že to jenom eh, prostě, ehm, jo, že, že pokud, protože, protože těžko si představit, eh, tam totiž bylo zajímavý, zajímavá jedna věc, ta se taky řešila, že jo, Krym. Mm. A na Krymu mělo Rusko až do roku, tuším, 2043 pronajatou, ehm, pronajatou námořní základnu Sevastopolu. A ehm, tady bych uh, zmínil jednu informaci, která proběhla uh, alternativními servery, ale zároveň byla oficiálně normálně na stránkách, um, na stránkách um, amerického úřadu amerického námořnictva. Já teď přesně nevím, jak se ten úřad jmenuje, ale mm. zajišťuje infrastrukturu pro námořnictvo americké. A že už v roce 2013 byl vypsaný tender, to znamená ještě před Majdanem, někdy na začátku podzimu, tak byl vypsaný tender na opravu um, školní budovy v Sevastopolu, kde byla ubytovna ruských vojáků. Jo, to znamená, ano. že ještě před Majdanem vypsalo vypsal americký úřad námořnictva tender na opravu budovy, ve které eh, sídlili nebo byli ubytováni ruští vojáci, kteří hmm. měli normálně, eh, který měli pronajatý ten přístav Sevastopolu. Takže to mně přišlo docela takové jako úsměvné. No dobré, ale keď hovoríte, že, že každý dobrý vojvodca vie, že, že Ukrajina je bránou k Rúsku, tak teraz čo ty myslíte k Rúsku, že, že bránou k Rusku na čo? Na ovládnutie Ruska, alebo k čomu obrána? Čo, čo si mám predstaviť pod pojmom bránou k Rusku? K čomu k mm, Rusku? No, um, tak politika se dělá různými způsoby. Uh, já nevím, často, uh, často um, jsme byli svědky různých uh, převratů nebo různé velmoci uh, podporují uh, jednu třeba stranu ve volbách na úkor druhé, často to dělají uh, pomocí i různých nevybíravých způsobů. Když se někdo znelíbí, ať už v Libii nebo, nebo jinde, tak, tak může skončit i špatně. To znamená, mm, někteří, uh, někteří politici, jako třeba John McCain, nebo myslím takový ty američtí jestřáby, tak se prostě ani netajili touhou a aby v Rusku vládl někdo jiný než Vladimír Putin, jakože hmm. aby bylo demokratické, aby tam byl někdo, někdo typu třeba um, těch liberálních politiků, jako byl třeba na začátku 90. let eh, Jelcin a tak dále. To znamená, že myslím si, že by se, že by se eh, eh, mm, části evropských lídrů i amerických třeba hodila tato změna nějaká. Mhm. Dobre, ideme na mail. Láco píše, dobrý host, predlžte reláciu, ak sa dá. Dobre, uvidíme. Otázka na hostia. Keďže Janukovič a jeho synovia doslova rozkradli Ukrajinu a chceli si požičiavať, je pravda, že firmy Chevron a Shell kúpili od nich Donbass a jeho okolie s podmienkou, že obyvateľstvo odíde, aby tam mohli ťažiť bridlicový plyn? Viete niečo o tomto? Uh, takhle, konkrétne o o, tom, o, o, tomhle, o téhleté kauze ne, ale o tom břidlicovém plynu samozřejmě s tím bych souhlasil, protože když, už i to, jak jsem naznačoval, že Hunter Biden, eh, syn amerického viceprezidenta, byl ve správní radě nějaké té hlavní těžařské firmy, tak eh, to už to naznačuje. A, ale o tom, o, tě, o tom vy to přesně nevím, ale jako nedivil bych se tomu, protože to, že jsem tady říkal, že Janukovič eh, odmítl tu dohodu a že to bylo racionální rozhodnutí, samozřejmě neznamená, že Janukovič byl nějak eh, dobrý prezident. To hmm. vůbec ne, prostě byl to normální oligarcha nebo šel na ruku těm oligarchům a samozřejmě eh, víme, jak to asi na Ukrajině vypadá. A, takže to, tomu bych se ani nedivil. Mimochodem poznámka k tomu ještě zajímavá, že a, eh, Petro Porošenko, ten a, nový prezident, kterého tak um, američani a Evropani chválí, tak e, byl ministrem hospodářství ve vládě e, prezidenta Janukoviča, Janukoviče je to jeden z největších oligarchů. Tak jak můžu dělat povstání proti no, oligarchům? No, ano, to... Výsledkem toho pak je prostě největší oligarcha jako prezident. Tak hmm. je logika. Je to také zvláštne, hej, že, že bojujú proti oligarchom a zvolia si vlastne oligarchu. Tiež som si túto otázku kládol a dodnes na ňu nemám teda odpoveď. Keď by sme teda tú Ukrajinu nejak zhrnuli aspoň pre túto mm -hmm. chvíľu, a skúsili by sme dať jednoznačnú odpoveď. Asi sa teda jednoznačná odpoveď nejak nedá dať, ale toto je taká najťažšia asi otázka, že, alebo najťažšia odpoveď, že či za tou Ukrajinou vôbec za tým záujmom Západu o ňu a takisto aj za, samozrejme Ruska a Ukrajinu je predovšetkým ekonomická záležitosť, alebo skôr tam je, je dôvodom geopolitika, ako geopolitický boj, viete, že, že čo, čo podľa vás skôr prevážilo? Alebo sa to nedá takto porovnávať? A no zase, to nejde oddělit, ale ta primárně ten ekonomický, ekonomický důvod je jasný, nebo ten aspekt, protože prostě Evropská unie a, a její ekonomika, americká ekonomika vůbec není v kondici. A, a v podstatě um, um, myslím si, že to byl jeden z hlavních důvodů, jako pokusit se třeba něco takhle, eh, takhle rozmíchat, nebo, nebo přišlo mi to podle těch věcí, které se děly, že tam nebyla až tak snaha ten konflikt urovnat, jak by si člověk představoval, že by měla. myslím si, že to mohlo souviset právě s tou špatnou kondicí americké i evropské ekonomiky. Mm-hmm. A co se týče té geopolitiky, no tak um, samozřejmě, že tam muselo dojít ke sporu, protože pokud, uh, pokud um, jo, kdybychom to obrátili, jo, ten příměr se často používá. Kdyby, řekněme, uh, Spojené státy americké uh, eh, obchodovaly s Mexikem a byly uh, jejich ekonomiky propojené, takže třeba by na hranici s USA, Mexiku byly nějaké třeba továrny nebo američani tam měli uh, pronajatou uh, vojenskou základnu nebo něco a nějak spolupracovali. Uh, tak eh, co by se asi stalo, nebo je, nechal, nechali by američani bez odezvy, kdyby najednou tam Rusko uh, podpořilo hm, státní převrat a uh, vypsalo tender na, na renovaci <laughs> té americké základny nebo, nebo prostě se tam chtělo uznít, uhnízdit na dostřel amerických hranic, tak uh, myslím si, že uh, na to ať si každý odpoví sám. Mm. Dobre, Dáme si opäť hudobnú prestávku. Vy nám samozrejme môžete, vážení poslucháči, písať mail je studiozavináč a prípadne aj priamo zatelefonovať na číslo 048 381 0101. Hovorili sme teraz o Ukrajine aj o Rusku, ale nebudeme teraz tejto pesničke sa venovať im, skôr si dáme nejakú pesničku, kde sa spieva o Juhoslávii. Uvidíme. Keď tento klavír potichu dohrá, pozrite na nebesá. Na smutný obraz starcov a detí, čo smrť vzala pod kolesá. Na konci cesty zahnite vpravo, je to len tu za rohom. Hovorte všetkým, čo sa tam stalo, dvom celkom malým národom. Človeka bolí, keď jeho vlastní padajú. Keď na ich hroby cudzí domy stavajú. Človeka bolí, keď jeho vlastní padajú. Keď na ich hroby to domy stavajú. Tela na plotoch, krvavý potok, krajinou k moru vyteká uprostred pláže, opité stráže, zastrelili človeka. Zbytočná vojna, zbytočné bomby, do detskej izby padajú. Dvaja sa bijú, tretí to vyhrá, siroty mami hľadajú. Spievajte ďalej, tú moju pieseň, v rádiu takú nehrajú je plná pravdy, je plná smútku, oni to radi nemajú. Človeka bolí, keď jeho vlastní padajú, keď na ich hroby cudzí domy stavajú. Človeka bolí, keď jeho vlastní padajú na ich hroby. Cudzí domy stavajú. Keď tento klavír potichu dohrá, pozrite na nebesá. Na smutný obraz starcov a detí, čo smrť vzala pod kolesá. Človeka bolí, keď jeho vlastní padajú byt na ich hroby. Cudzí domy stavajú, človeka bolí, keď jeho vlastní padajú. Keď na ich hroby cudzí domy stavajú, Počúvate reláciu v prvej línii. Borisom Koróním, ale to nie je také podstatné, oveľa podstatnejšie je, že dnešným hostom dnešnej relácie je Milan Vidlák. Je to novinár, eh, tuto spoza rieky Moravy z Českej republiky. No a samozrejme, popri tom aj zakladateľ časopisu Šifra. O tom sme sa bavili vlastne v prvej časti dnešnej relácie. Ešte na to reaguje aj naša posluchačka Jana. O malú chvíľku prečítam ten mail, ale ešte predtým mail od Michala, ktorý sa týka vlastne témy, ktorú sme rozoberali pred pesničkou, konkrétne teda Ukrajiny. On napísal, napísal takúto vec, že podľa môjho názoru chcel Západ zničiť Rusko prostredníctvom sankcií. Spojené štáty a ich kolónia Európska únia si mysleli, že pod hrozbou sankcií Rusko urobí čokoľvek, čo si budú priať, No ale Rusko sa ukázalo ekonomicky silné a zdravé, čo Západ vôbec nečakal, pretože navonok sa Rusko tak e, neprezentovalo. Sankcie nielenže iba zlyhali, ale dokonca spriatelili Rusko a Čínu, čo je nočná mora pre Západ. Mám pocit, že USA zbabrali všetko, čo sa dalo a ako najzadlženejšia krajina na svete nutne potrebujú vojnu v Európe po zlyhaní sankcií, alebo očakávate, že svetovládcovia budú mať natoľko sebareflexie, že nechajú USA a EÚ skrachovať bez vojny? Uvedomujú si títo ľudia, čo je to čeliť Rusku, Číne a Indii? Inak veľmi dobrá relácia, ďakujem Michal. No, tak otázka bola položená, a ako na ňu odpoviete, pán Vidlák? No, uh, e, ako to je veľmi, veľmi zajímavý názor a um, odpovím takhle. Um, asi bych moc sebereflexe nečekal, a protože ta rétorika je pořád, pořád vyhrocená a prostě hraje se, hraje se velká hra a nejsem si jist, jestli ti lídři, kteří reprezentují Evropskou unii a Ameriku, jsou um, uh, zralí k tomu, aby, aby to řešili nějak, uh, řekněme, rozumněji, než tak činí doteď. Mm. A k tým sankciám, to by ma tiež zaujímalo. Mm. Michal napísal, že teda sankcie sa ukázali, ako vec teda s tým rátala, rátali Spojené štáty americké spolu s Európskou úniou, že toto je vec, ktorá nejakým spôsobom dostane Rusko na kolená a že práve cez tie sankcie sa potom nejakým spôsobom prestane zaujímať, zaujímať o Ukrajinu. Podľa nášho poslucháča teda sa ukázalo skôr opak, že teda sankcie nejakým významným spôsobom nejak ne, nepoškodili Rusko, ale práve naopak, že to spojilo Rusko s Čínou. Uh, vidíte to nejak tak podobne, alebo, alebo naopak tie sankcie priniesli možno nejaký efekt, ktorý Západ očakával? Vidím to, vidím to úplne stejne, ako Michal. Pro, a jako Přiznám se, že doteď nechápu, jak mohli něco tak stupidního udělat jako ty dlouhotrvající sankce, protože už teď eh, přiznala EU, nevím, byl to na v mainstreamových médiích, že nějaká analýza, že ty sankce proti Rusku stály evropskou ekonomiku a teď nevím to číslo, ale bylo to něco bilion eur nebo hmm. ještě víc a jenom samotný Německo to poškodilo uh, asi půl půl, půl bilionem eur, ne, ne, teď, nech, teď nechci kecat to číslo, nevím, ale... Ale prostě eh, nějaké článek, vysoké no, no, no, čísla. Mm. nějaké vysoké číslo, mm. ale to není to hlavní, jako to ta finanční škoda, ale hlavní je to, že uh, Rusko samozřejmě na ty sankce muselo nějak zareagovat a zareagovalo hm, logickým způsobem a se uzavřelo dohody s jinými státy, takže například s Tureckem, mm-hmm. Uh, s Čínou a prostě teď, teď jsem, dneska jsem četl uh, zajímavou zprávu, ta je starší, ale dneska, když jsem se připravoval na tu relaci, tak jsem uh, si ji našel. A sice, že na rusko-čínských hranicích uh, má vyrůst uh, částečně na čínské straně, částečně na ruské, má uh, vyrůst uh, nějaká um, agrofarma, kde bude asi 100 000 krav a, a na 5 tisíc těch tisících hektarech, nebo vlastně nějaké obrovské ploše se bude pěstovat, eh, pěstovat krmivo. A je to obrovský, je to obrovský projekt eh, prostě přímo na rusko-čínské hranici. A tak eh, jako nevím, co ti lídři EU si mysleli, protože když teď Putin prodloužil zákaz dovozu evropských výrobků na ruský trh a Eh, postaví si tamhle čin, farmu z Číňany a já nevím, eh, ovoce bude dovážet z Turecka a eh, je spousta dalších trhů, hmm. Jižní Amerika, Indie, tam všude jsou dohody. Hmm. Tak co asi, jaký to asi může mít vliv na evropskou ekonomiku? Jako Rusko samozřejmě to poškodilo, ty sankce, ale ne tak, aby ho to položilo. Eh, viete, my sme sa už, teda my, ja som sa už viackrát pýtal hostí, ktorých som tu mal v relácii, s ktorými som rozoberal tému Ukrajina. A vždy, keď sme sa dostali k téme sankcií, tak mi, a dodnes ja to nie som schopný nejak pochopiť, mentálne to obsiahnuť, nerozumiem tomu, že, že ako sa mohla nechať v podstate Európska únia manipulovať do tejto hry, že proste prijať sankcie voči Rusku, E, pritom naozaj nemusíme tu hovoriť teraz v tejto chvíli presné čísla, ale viem si predstaviť, že tie straty, ktoré Európska únia týmto utrpela, sú, sú astronomické. E, ja, ja si nemyslím, že že teraz Európska únia, jednotlivé štáty, že nemajú ekonómov, <laughs> že nemajú nejakých expertov, ktorí pred týmto upozorňovali Čiže to nie je niečo, že teraz, ja neviem, že Merkelová je prekvapená, alebo Holand je prekvapený, alebo ktokoľvek iný z Európy, že to sa dalo očakávať. To bola matematická istota, že vy keď proste príjmete nejaké sankcie voči Rusku, no tak sa vám to ekonomicky extrémne vráti v zlom. No a teraz, že ja len nechápem, viete, že to, že jak, ako je možné, že Európa sa nechala v podľa mňa vmanipulovať do tejto situácie, že potom ako Spojené štáty si požiadali, že jednoducho musíte prijať sankcie, tak, tak Európa na to skočila, ako, ako keby to bolo niečo pre ňu výhodné, že e, mňa to tak zaujíma, že, že je to naozaj len o tom, že ako stratili sme tu všetci rozum, nevieme si to zrátať, alebo to bol proste nejaký diktát spoza oceánu, alebo kde hľadať príčinu toho, že Európska únia si takto, alebo európske krajiny si proste takto sami kopu hrob. Nerozumiem, viete, tej veci, že kde, kde hľadať príčinu tohto správania sa, ktoré je môjho, z môjho hlediska absolútne nelogické, minimálne teda po ekonomické stránke. No, tak ono už delší dobu hledat logiku v Evropské unii je těžké. Tak já, jako, já se přiznám, že uh, úplně uh, to vidím podobně jako vy, že já to prostě taky nechápu, ale možná tak jako mě napadá, jestli třeba tam nebyl nějaký plán, jako že v kombinaci těch sankcí například s uh, poklesem cen ropy a ještě nějakých eh, třeba hm, možná s tou Ukrajinou a s dalšími věcmi, takže třeba to Rusko bude nějak jako reagovat, že se nechá třeba vyprovokovat nebo že naopak bude mít eh, větší problémy, než, eh, než nebo ho to poškodí víc ještě třeba, než ho to poškodilo teď. Hmm. Jako těžko říct, čím ty s čím ti uh, lídři kalkulovali. Jako mně se to zdá třeba, když, když to vidím toho Holanda, Francie, tam má takové problémy, prostě všichni mají problémy, všichni hledají odbyt a mm. dobrovolně se ho prostě vzdají na takovém trhu, jako je, jako je Rusko, kterého prostě najednou eh, začne vozit eh, z Turecka, z Indie, z Jižní Ameriky a z Číny, no tak to opravdu ekonomickú logiku žiadnu nemá. Áno, že viete, že, lebo teraz sa treba oddeliť, ja viem, že niekto by nás nechytal za slova, že, ale že to Európska únia robila preto, lebo jej ide proste o nejakú morálnu stránku tohoto celého, že proste Rusko zabralo územie a to je neodpustiteľné, hej, také veci, ale ale keď teraz ako odídeme zo sveta ideálov, tak tento svet sa proste riadi tvrdo ekonomickými vecami a, a týchto ekonomických súvislostiach proste sa stáva bežne úplne, to je realita, že, že nepriateľ spolupracuje s nepriateľom minimálne v ekonomickej sfére, že tá sa nikdy nevylučuje, tam proste obchody prebiehajú. Preto nerozumiem, že v tejto chvíli, že prečo sa Európska únia správa takto ekonomicky katastrofálne smerom k sebe samej, pretože keď si pozriete obchod medzi USA a Ruskom, ten nepoklesol, naopak ten mám pocit, že sa ešte zvýšilo niekoľko percent keď sa pozriete na Európu, tam, je, tam sú tie čísla katastrofálny prepad, e, tak preto tomu nerozumiem, ale teda chápem to, že tiež tomu nerozumiete, <laughs> tak vlastne sme v tej Tomu chvíli... nejde asi rozumět. Možná bych to jenom glosoval, jako, že si zoufalí lídři dělají zoufalé věci, nebo fakt mm. neviem. Dobre, a ešte dám jeden mail, ktorý ale nebude súvisieť s tým, čo teraz hovoríme, ale napísala nám poslucháčka Janka, že Eh, našemu rádiu je verná, aj keď poslednou dobou dosť eh, ulieta, ona osobne na cesty k sobie, pretože eh, to duchovné je tam ako na dlani a trochu mi to v našom slobodnom vysielači chýba. Práve na internetovej televízii Cesty k sobie som pána Vidláka videla niekoľkokrát a tiež na jeho články upozorňoval Tomáš Keltner v súvislosti s vytváraním si vlastného názoru a hlavne hľadaním E, pravdy v sebe samom. Mne je sympatické to, že neulieta len k politickým témam, ale aj duchovným, pretože človek nie je len telo a duša. Tá moja Píšti potom, aby som ju spoznala a môžete si klepať po čele, koľko len chcete. Ja som len chcela napísať, že mu držím palce a teším sa na jeho nové články. Tak takúto podporu od našej posluchačky ste dostali v tejto chvíli. Moc krát děkuji Jance a souhlasím s ní v tom, že e, nemôže človek řešiť jenom politiku, ale hmm. musí řešit i, i svoji duši a svoje, svoje vlastní problémy, nejenom tie geopolitické. No prvého odvážneho poslucháča, alebo možno poslucháčku máme na telefónnej linke na našom čísle 048 381 0101. Dobrý večer. No pozdravím, dobrý večer, e, Boris a pána hostia. Mm. Ahoj. No, no dobrý večer. <laughs> No Peter, poďme, na, poďme k tej otázke nejakej. Jasne, Najlepšie, jasne. najideálnejšie. No, no najideálnejšie, no. jasné. No. Ja neviem, prečo sa starí poslucháči divia tomu, že že my sme e, takí akože e, podaní e, Spojeným štátom. Však to Európa vždy bude podaná Spojeným štátom, aj keď je Európska únia, pretože o tom všetkom rozhoduje, rozhodujú USA. Ja neviem, aký má na to, na to e, tvoj pán host, e, že v podstate ide o to, že e, euro, euro je voči doláru keď sa zoberie, tak silnejšie, hej, ale v podstate je vždy slabšie, pretože že USA boli vždy naj, najlepší, najsilnejší, najmudrejší, najmocnejší, e, najspravodlivejší, najdemokratickejší, neviem čo ešte naj. Ja neviem, ja nechápem tomu, pretože vždy si idú len za svojim biznisom za vyššie iným. Dobre, a tá a otázka ten... teda, ako, ako znie tá otázka, lebo už som to nejak stratil z mysle, že teda, čo si sa pýtal? No, ja sa pýtam, že e, čo si myslím, ako to, ako to dopadne s Gréckom? <laughs> Ja, no. že úplne, on je dobrý, úplne odletel k otázke. <laughs> dobre, dobre, dobre Peter, dobre, vieš čo, no, tak... Po, po, Ešte, ešte jednu dám, hej? No. Ako si myslíš, že to dopadne s Gréckom <laughs> a No, len... No... Nie, akože mne sa to strašne páčilo, ako on tu hovorí. <laughs> Hovoríš tu niečo o Rusku, o Amerike, niečo. A že ako tak, otázka, že, že, že, Rus, že, že Grécko. Dobre, ale tak prepojil to. No, lebo... no, no jasné, no, v poriadku, v poriadku Dobre. ale že e, čo, de, aký vývoj bude prebiehať v Grécku? Ruským? Nie, mňa to desí, že USA stále sú v popredí a toto, toto ma desí. Dobre, toto Peťo, tak ideme sa, no? z tohto, ideme sa z tohto teraz dako vymotať, ja, dobre? Dobre, dobre. Čaute, ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. No, tak ideme sa trochu, z toho trošku vymotať. V prvom rade takto, že dobre, tak potom, čo nám zavolal túto posluchač Peter, tak, tak ideme k, k druhej téme, ideme k Grécku, ku Grécku. Uh-huh. A, vy ste to tak e, dnes naznačili, však tak sme dali aj názov relácie, že, že všetko so všetkým súvisí. Peter to tak nešikovne prepojil tú súvislosť, ale dobre. A teraz, že to, to ma bude just zaujímať, že teraz máme tu Grécko, máme tu nejakú krízu, proste dlhovú a neviem čo všetko. A teraz, že súvisí Grécko nejakým spôsobom s Ukrajinou? No, ja si myslím, že, že souvisí. No dobre, a v čom? no v tom, že se pořád řeší ta stejná věc, a sice eh, ekonomické problémy Evropské unie, potažmo Spojených států. To znamená, že prostě to je to, že se zadrhl ten motor, zadřel a už to nějak nefunguje moc dál, takže se hledá způsob, jak to, jak to prodloužit. A, um, když se podíváme třeba na to Řecko, no tak um, já si myslím, že tam hlavní, tam, tam nejde samozřejmě, uh, to si snad možná doufám už nikdo nemyslí, že tam jde o Řecko, jako že by, se mu, že by mu chtěl někdo pomoct. Nebo Počkajte, tak. já si to ještě stále myslím, akože nikto. Já si myslím naozaj, že ide o Grékov. Já si v této myslím chvíli, že Evropská únia je tak eh, morálna, že keď vidí, že jeden z jej členských štátov sa potlká s finančnými problémami, tak mu chce teraz proste len pomôcť No tak čo mi hovoríte, že som naivný, keď si toto myslím? No, <laughs> eh, čo? Ja, čo? Ni, nič nehovorím. <laughs> Dobre, ten smiech bol vravný. No. Uh, no, uh, eh, jako samozřejmě cítil jsem ve vašem hlase Ale ano, pobavené trošku. ironie, takže tam asi, uh, dobře, tak že jo, může si to někdo myslet a myslím si, že ještě spousta lidí si to myslí, mm. protože ono, když jsem v uplynulých dnech uh, sledoval uh, televizi a noviny, tak myslím, že méně odolní jedinci prostě možná ani nemají, jo, že, že je to tak vtloukané do hlavy, že možná opravdu si myslí, že eh, je to tak, jak podávají média, že ty řekové jsou ty špatní, zlí a líní a ty uh, Němci a Evropská unie je tak dobrá, že se jim snaží pomoct a oni to, oni to nechtějí. Mm-hmm. No, že se jim tak moc snaží pomoct a oni to tak nechtějí tu pomoc, že jsou to úplný blázni tak e, já si to samozřejmě nemyslím a myslím si, že právě mm, to největší riziko, ehm, že by Řecko se nedohodlo na té takzvané pomoci, je v tom, že by prostě odešlo z Evropské unie nebo z eurozóny nebo nějakým způsobem by se, by se e, vydalo jinou cestou a protože by to mohlo vyvolat e, nějakou řetězovou reakci a pokud by Řecko uspělo v tomhletom eh, vyvázání se z EU, nebo z eurozóny, nebo prostě z nějakém druhu um, formě osamostatnění, tak eh, že by mohlo inspirovat i jiné státy, kteří, které jsou na tom podobně, jako třeba Španělsko nebo Itálii a nebo tak třeba Británie taky o tom uvažuje, že by se trhla. Mhm. Takže eh, to si myslím, že je hlavní riziko pro EU, že eh, jakmile jeden začne, tak bude těžké udržet ostatní. No a vy ste hovorili, že, že hádam si už nikto nemyslí, že e, naozaj je to tak, že Grécko zadlžené e, samozrejme je, to, to je v poriadku, ale že hádam si nikto nemyslí, že, že Európska únia mu len tak chce sama od seba pomáhať a Gréci sú tak blbí, že si nechcú dať pomôcť. Nie, ale <laughs> hovorí sa, hovorí sa tak, že, že Gréci si nechcú dať pomôcť, lebo nechcú byť zodpovední E, Brusel, alebo teda Európska únia, jednotlivé krajiny, teda na čele s Merkelovou, ich tlačia do toho, aby, aby tí Gréci zozodpovedneli, aby proste prijali nejakú, e, nejaké reštriktívne opatrenia, znižili si, ja neviem, dôchodky, prepustili nejakých, ja neviem, úradníkov, znižili teda tú prebúnelú byrokraciu, ktorú tam majú. A skrátka znižili si svoj životný štandard, no lenže, lenže proste rozmaznaní Gréci, ktorí si zvykli na podstate život v luxuse v porovnaní so Slovákmi alebo s Čechmi. Jednoducho toto nechcú. To je typický južanský národ, ktorý si užívať chce, nechce plniť nejaké podmienky, ktoré by ich mali nejakým spôsobom obmedzovať. A takto sa to prezentuje v médiách, že toto je vlastne ten hlavný problém, zvlášť po tom, ako sa dostal k moci Alexis Tsipras, ktorého dnes médiá vykresľujú ako marxistu, a, a ľavicového ultra, neviem, ultraľavičiara, ktorý proste vedie populistické reči. že takto sa to prezentuje pred ľuďmi, že jednoducho nie, že by si Gréci nechceli pomôcť, oni by samozrejme pomôcť chceli, no ale nechcú preto nič urobiť. Viete, že si zvykli. tak aspoň za, v, nejakej, v nejakej miere viete sa s týmto názorom stotožniť, alebo to proste vnímate skôr tak, že naozaj Európska únia dnes dáva Rusku, eh, Rusku Grécku absolútne nepriateľné Eh, možnosti na riešenie tejto jeho situácie? No, odpovím takhle. Ehm, Řecko, když přistoupilo na, ty, eh, na ten takzvaný ozdravný program, který před pěti lety eh, podmínila, kterým před pěti lety podmínila Evropská unie ty půjčky další, co tam šly, uh-huh. tak po pěti letech toho šetření, kdy Řeci ehm, seškrtali ty rozpočty a mm, tak eh, ta jejich ekonomika poklesla o 25% a dluh se zvýšil z počátečních 115% hrubého domácího produktu na 180. Je tak, potom, ako eh, urobili nejaké je... opatrenia, tak ešte išiel dlh hore? Ano. Wow. To znamená, že eh, zjevně něco tady nefunguje. To znamená, že pokud, řekněme, ta ekonomika nějak nefunguje, tak tím, že se škrtám výplaty a já nevím, rozpočty, e, tak e, to ještě neznamená, že to začne fungovat. A tohle je důkaz. A mimochodem teď byla zveřejněna analýza Mezinárodního měnového fondu, ve kterém e, sám Mezinárodní měnový fond přiznává, že pokud by ta opatření, která po nich, po řecích Evropská unie chce, pokračovaly až do, do roku třeba 2030, tak se stejně nic nezlepší. Prostě to nejde, jako nesplatí se to, nesníží nic, to nebude fungovat. Prostě to nefunguje a nemůže to fungovat a nebude to fungovat. Hmm. A řekové to taky vědí, takže jako asi bude chyba někde jinde. No Dobre, ale počkajte, ešte mi neutekajte od tej mojej prvej otázky, že, že, lebo ja som tomu celkom neporozumel, mne to musíte vysvetliť jednoduchšie, viete, tu ja v Banskej Bystrici, musíte mi to proste vysvetliť ešte jednoduchšie, že vy vidíte nejaký súvis medzi Ukrajinou Gréckom a tak ďalej a tak ďalej. Všetky tými krízami, ktoré tu teraz v Európe máme. Tak ešte raz mi to povedzte, že v čom je teda ten súvis, alebo kde vy vidíte to spojitko medzi Ukrajinou a Gréckom, v čom je to teda podobné, rovnaké, kde sa to spája, v čom? No v tom, že um, ta ekonomika Evropské unie uh, je v problémech a tím, jak jsou jednotlivé členské země předlužené, tak už prostě nejde takhle moc dál pokračovat. Mm-hmm. A tak uh, jsme se bavili právě o té Ukrajině, že tam byla uh, nějaká snaha, řekněme, rozšířit ten uh, trh a, a naopak snaha udržet Řecko. Si myslím, že souvisí hlavně s tím, že tam napučovali obrovské prostředky německé, francouzské banky. Němci tam mají biznis a pokud by řekové odešli no tak e, Nemci budou mít fakt velký problém a myslím si, že je větší než Řekové. Aha, čiže to spojitko je v tom, že e, že, teda v ekonomike, že veľké, bohaté krajiny zkrátka potrebujú odbytištia tovarov, ja e, neviem, potravín, služieb a tak ďalej a, a pomaly, ale isto sa im to akoby začína stvrkávať tie možnosti, kde všade môžu umiestňovať, lebo, lebo tak Grécko, tak rozumiem tomu, že Ukrajina, dobre, že tam nemôžu zrejme momentálne, a Grécko, keďže je krachujúce, tiež je to ten istý problém. Čiže to spojitko je v peniazoch, v, v ekonomike? Ano. Uh, podle všeho ano, protože ten, uh, já bych uh, teďka e, trošku um, zmínil, nebo podívejte se na to, jak e, vystupují um, v Bruselu třeba Merklova a Juncker, jak jsou nervózní, strašně nervózní a pořád prostě eh, dávají nějaká prohlášení a fakt vypadají, že, že, se dost, že jsou dost nervní. Hmm. A teď Cipras, eh, ten, se, ten, ten prostě jako vypadá naopak, že zas tak moc nervní není. Jinými slovy, oni říkají, že Řecko má problém a když nepřistoupí na náš štědrý program, jak jste mhm. říkal v úvodu, tak bude mít jako problém, ale on říká, no my už problém máme a prostě nepřistoupíme na to, protože bude ten problém ještě větší, takže neexistuje jenom Evropská unie, kam se můžeme obrátit o pomoc, takže prostě moc nás neštvěte nebo, vám, nebo se vám na to vykašleme, což taky v neděli udělali. Mm-hmm. Jo, takže jako otázka je, kdo <laughs> se víc bojí, jestli Řecko nebo Německo. Já myslím, že, že Německo, protože um, já tady s okolností teďka před sebou mám článek, který jsem napsal už někdy v roce 2012 nebo tak nějak. A, a tam jsem zrovna psal uh, takovou pasáž, jo? já ji tady přečtu, kousíček. Jasné, nech se páči. 100 miliardy eur dostává už několik let i krachující Řecko. Je to již obehraná písnička. Líní řekové, kteří bez ohledu na to, kolik dostanou peněz, potřebují stále další a další a nejsou schopni žádných reform. Jak ale po návratu z jednoho evropského samitu oznámila bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová, jen 4% z těchto peněz putují opravdu do Řecka. Zbytek jde obratem věřitelům, primárně do francouzských a německých bank, jelikož jde o pouhý úrok. Řecký dluh je tak obrovský, že téměř jakýkoliv obnos, který by tento stát získal, dostanou banky, které je léta zasobovaly levnými penězi. Ve skutečnosti jde spíš než o pomoc Řecku, kterému už stejně v rámci eurozóny pomoci není, o sanaci evropských bank. Hmm. A tam bych hledal, tam bych hledal ehm, řekněme, ehm, ty souvislosti a tu příčinu těch potíží. Dobre, bankách. teraz tomu začínam trošku rozumieť. Povedzme, že už sa mi tam nejaké spojitko črtá, čiže ak to takto pomenujem, tak môže to byť tak, že, že tým spojitkom je vlastne to, že tu akoby prestáva fungovať nejaký ekonomický model v Európe, ktorý tu rokmi fungoval? A preto tu vidíme proste zrazu ukrajinskú krízu, teraz grécku krízu a budeme hovoriť o ďalších veciach, že to je to hlavné spojitko, že nám tu proste niečo ekonomicky, čo tu roky fungovalo, prestáva fungovať? No, e, to je, to je, já bych to tak nazval, ale otázka je, jestli to fungovalo mhm. dobře, mm-hmm. jako předtím, anebo to fungovalo špatně a teď to došlo jenom do bodu, kdy už to fungovat nemůže. Áno, rozumím. Dobre, poslucháč na telefónnej linke, dobrý večer. Dobrý večer, Zdravím vás, zdajem vás aj vášho hostia. Chcem sa vás spýtať, e, chcem sa vášho hostia spýtať, v počiatku e, vzniku tejto krízy sa dosť spomínalo niektorých médiách, e, že za tú krízu, ktorá vznikla v Grécku, e, nepriamo mohli aj Spojené štáty, pretože navádzali ekonomov alebo pomáhali im falšovať nejaké výkazy. Do akej miery si váš host myslí, že to je opodstatné alebo nie, respektíve akú úlohu teraz momentálne hrajú Spojené štáty v tejto gréckej kríze? Uh-huh. To je jedna otázka. A druhú otázku Eh, keď si človek dobre všíma eh, dianie a návštev jednotlivých eh, politikov v krajinách, hej, bol som, všimol som si treba na, na nejakú konkrétnu situáciu vyhlásenie nemeckých predstaviteľov alebo ukrajinských, to už je jedno, proste mm, štát nie je dôležitý. Ale po návšteve e, amerického predstaviteľa takého a takého sa názory, e, respektíve tá retorika e, zmenila. E, je, je samozrejme, že je tam nejaký vplyv a chcem sa vášho sa spýtať, čím, akým spôsobom dokážu títo politici mm, zo silnej krajiny vplývať na týchto politikov, politikov mm, z iných krajín aké majú k tomu nástroje, či, akým spôsobom ich vedia takto k tomu manipulovať. A druhá vec, kam podľa vášho hostia budú schopní títo politici ustupovať. Tam sa budú oni ochotní uh, až dostať, aby vyhoveli, vyhoveli proste nejakým nadvedeným príkazom. Mm, ďakujeme veľmi pekne. To boli také tri otázky, okay. skúsime na všetky mm-hmm. odpovedať. Majte sa pekne do počutia. No a vy no. ďalší, ktorí samozrejme chcete telefonovať, tak číslo 048 381 0101. Tak tá prvá otázka znela, že akú úlohu hrá momentálne podľa vás, uh, akú úlohu tam hrajú momentálne v Grécku aj Spojené štáty americké. Vidíte tam nejaký rukopis aj spoza oceánu, alebo tu by ste nejakú hru USA v tomto smere nevideli? Mm, jak, tak konkrétně si myslím, že um, tam teď hraje hlavní roli spíš Německo, ale uh, ono to příliš oddělit nejde, protože ten bankovní systém je tak propojený a většina těch eh, bank eh, je vlastněna, nebo jsou to pobočky amerických bank, nebo prostě ten, ehm, to jádro bankovního systému spočívá ve federálním rezervním systému, mhm. který mm-hmm. de facto eh, řídil celý tenhle, celý tenhle mumraj, celý tenhle bláznivý kolotoč dlouhá léta, takže ono to, ono to oddělit nejde. Ale co se týče konkrétních kroků, tak uh, to, to, to, to nedokážu mm-hmm. posoudit, jestli prostě e, tam tahají za nitky víc Američani nebo Němci. Já si spíš myslím, že teď e, hlavně e, to řeší Němci. Mm-hmm. Čiže môžeme to tak zhrnúť, že v rámci globalizácie, ktorá tu teda momentálne je na svete, nemožno teda absolútne vyloučit ani Spojené štáty z gréckej krízy, ale že momentálne je skôr to maslo na hlave Nemcov, poťažmo teda Francúzov a hlavne teda bank z týchto no, krajín. No určitě, ale právě oni tyhle ty banky jsou propojeny s těma americkými částečně, takže ono to, ono to opravdu mm-hmm. nejde nějak oddělit. Hej. Myslím si, že ani není, ani není eh, důležité to nějak jako specifikovat, že spíš uh, já bych prostě tuhle tu krizi nazval třeba německo-americkou, jakože opravdu to je um, když, to, to, je, to je německo-americká krize, řekněme. Hmm. Tá druhá otázka, ak som si dobre zapamätal, znela nejak tak, že, že posluchač hovorí, že e, že mali nejakí neviem, európsky politici nejaké vyjadrenia, a teraz sa tomu obavil americký politik a zrazu úplne otočili a začali tvrdiť niečo podobné ako ten americký, tak ho proste zaujímalo, že, že podľa vás, že, že aké môžu oni používať metódy teda na, na svojich európskych kolegov, aby ich nejak sme prinútili zmeniť názory, myslenie, retoriku. že, že čím to môže byť, že ich dokážu takto nejakým spôsobom vždy dostať tam, kde chcú ich mať? No tak obecne, nebudu mluvit jako konkrétně, jak to bylo u toho konkrétního eh, politika, nevím, kdo to byl, ale tak jako obecně tím nejmocnějším nástrojem bývají peníze. Mhm. A, a druhým takovým nástrojem eh, velmi účinným bývá strach nebo prostě různé zastrašování nebo tak, tak já nevím, teď se třeba objevila nedávno zpráva, že uh, eh, američani odposlouchávali tři francouzské prezidenty. Ano. A já nevím co, že uh, tenkrát, když si vzpomenu, tak to mě taky velmi zaujalo, jak, uh, jestli si vzpomínáte na Dominika Strause Kána, No ano, čo mal ten předsedu, škandál. Předsedu, no, bývalého předsedu Mezinárodního měnového fondu, ano. tak mě velmi tenkrát zaujalo, že on údajně něco provedl, což se teď nepotvrdilo, že to konkrétně z čeho byl viněn provedl na americké půdě, ale on e, takhle vysoký představitel tak byl vytažen v podstatě z letadla, které už mělo odstartovat hmm. a odletět do Evropy a byl zatčen a prostě to byla obrovská rychlost, tak jako e, mě to tenkrát velmi zaujalo, tak mě to jenom napadlo v souvislosti s těmi různými Eh, no. nástroji a, a tak dále, tak jako víme, že politika bývá špinavá hra, tak to si myslím, že na sebe môžu vytahovať různé věci a používať různé, různé metody. Žiaľ, no treba to skonštatovat teraz nie nejak protiamericky, ale naozaj objektívne, že pokiaľ vy máte tu možnosť doslova odpočúvať celý svet, tak tam vám sa dostáva do rúk neskutočne silný nástroj aj tlaku na rôznych politikov, keď proste jednoducho viete o nich takmer všetko, tak samozrejme dostanete sa k nejakým citlivým informáciám a to jednoducho je nezanedbateľná, nezanedbateľná skutočnosť, ktorá v tomto smere Amerike nahráva e, do karát mimoriadne. A tam sa môže skrývať teda aj odpoveď na poslucháčovú otázku. Ja som kde si minule, však som pozeral ten, e, ten dokument, ktorý natočil Glenn Greenwald s Edwardom Snowdenom. Mhm. Mm. To mňa tak ako trápi to, čo vlastne ten Snowden povedal, ja to budem teraz parafrazovať, asi to nepoviem presne, ale on niečo v tom zmysle povedal v tom filme, inak odporúčam ho pozrieť naozaj, mm-hmm. uh, mhm. Citizen 4, kde on hovorí, že on vlastne, ten Snowden hovorí, ja sa najviac bojím toho, že po tom, že čo som tu vlastne odhalil, čo som tu ukázal ľuďom, že čo sa tu proste deje, že to nakoniec odíde celé dostratená že nakoniec ako ľudia sa síce pobúria aj povedia, že to je strašné, ale nakoniec, že nikto nejak neohrozí to svoje vlastné to svoje vlastné pohodlie a nikto nakoniec nič s týmto nebude robiť a odíde to celé niekde dostratená. A mne sa vám tak, pán Vidlák, ako začína takto podobať, že chudák ten Snowden vlastne, že sa tá jeho najhoršie myšlienky v tomto smere tak nejak začínajú naplňať, že naozaj po tom, čo mal nejak pomaly celý svet sa postaviť na nohy a dať jednoznačné najavo USA, že toto bolo prekročenie neviem akej hranice, že nakoniec tak nejak sme sa všetci naučili tolerovať. Viete, tak ako nič sa nedeje, zistíme, že však traja poslední francúzskí <laughs> prezidenti boli odpočúvaní, zistíme, že Merkelová bola odpočúvaná, zistíme tu také hrozné veci nielen cez Edwarda Snowdena, ale samozrejme aj, aj cez, cez Juliana Assangea. Proste nič sa nedeje, že to je také zvláštne, že že dokopy nič významné sa vlastne neudialo a pritom to boli obrovské odhalenia. Viete si toto nejako vysvetliť logicky, rozumne, že prečo nič sa neděje dokopy? No, Ke... ja bych úplne, Boris, nesouhlasil s tím, že se nic neděje. Ono se, ono se děje spousta věcí, ale samozřejmě nefunguje to asi tak jednoduše nebo tak, um, tak um, dobře, jak, jak bychom si přáli, ale už jenom to, že o těchto těch věcech víme a celá léta jsme vůbec nic nevěděli, tak uh, už to uh, znamená obrovský posun, už třeba v tom myšlení lidí. Jo? To znamená, ten Snowden může být třeba zklamaný z toho, že se nic nestane nebo nestalo, uh-huh. ale uh, jenom kolik lidí uh, díky tomu uh, změní třeba své uvažování, probudí se a začne uh, se zabývat tím, začne přemýšlet o tom, jak ten systém funguje a e, místo toho, aby jenom přejímali ty zprávy, jak to všechno skvěle funguje jako předtím, tak začnou se na to dívat kriticky. Tak e, to už je obrovská věc a ona to nikdy ne, nefunguje tak, že by e, já nevím co, že by se něco jsme se jako dozvěděli a teď se to změnilo ze dne na den, protože jak, by, jak bychom toho mohli dosáhnout, když to prostě řídí ti lidi, na které ty informace vyplouvají tak jako Já, kam, kam přes ano. rybník nevypustí a my nemáme zase takové jako metody, my nemáme, my nemáme armádu a my nemáme to, takže ono, on, tam si myslím, že je důležité v tom, aby ty lidi, když se tohleto dozvědí, aby nepropadali skepsy, že se nic nezmění, ale aby je to inspirovalo, přimělo k tomu, aby se dál zabývali tím, jak tady ty věci fungují, co se říká v médiích, e, jak to vidí sami oni, jako jak si aby si to porovnávali hmm. a zároveň, aby je to trošku eh, přimělo k tomu, aby se zabývali sami sebou, čemu věřili, proč tomu věřili, jak funguje na ně třeba ta mediální masáž a tak dále, aby se zabývali sebou. Protože když začnou přemýšlet sami o sobě, tak najednou začnou uh, rozumět i dalším věcem a souvislostem a je to pro hmm. ně uh, prostě dobrá cesta. Si myslím, že je důležité se zabývat i sebou, než jenom tím, co kde co kde se říká v televizi a v novinách. Áno, samozrejme, očakávať nejaké veľké nárazové zmeny, že tu zrazu bude po takomto odhalení Snowdena raj na zemi, to by bolo samozrejme iluzórne, ale asi som bol najmý, keď som očakával, že samotní odpočúvaní politici by sa k tomu mali postaviť oveľa ráznejšie, že to je, <laughs> viete, že to je nepripustné, že, že vy vlastne odpočúvate partnerov, že to je, to je akože vy máte nejaké krajiny združené v NATO, a že jeden ten hlavný proste odpočúva všetkých. To je, to je niečo ako teraz, keď len ostanem na tej ľudskej rovine, ja rozumiem, že politika sa riadi ešte rôznymi inými vecami, ale keď ostanem na tej ľudskej rovine, ja pán Vidlák, keby som vedel o tom, že prídem na to, že mi odpočúvate telefón, ja s vami nebudem kamarát. Ste mňa sklamete a jednoducho bude to mať nejaké, nejaké dopady a ja tie dopady proste u politikov vôbec žiadne nevidím. To jo, ale když budeme mít propojený bankovní systém, tak se mnou budete muset mluvit dál. <laughs> a jasné, už sme doma. Takže, takže takto, hej, že nakoniec musíme ostať priatelia, alebo jednoducho je to pre nás oboch výhodné. A musíme se tvářit, že budeme, se, budeme sa tvářit, že jsme Dobre. Dobře. sa tváriť a pak na sebe budeme hledat špínu a já, mm. budu, ja budu věřit, že vy, vy se nevozvete, když vás budu odposlouchat, <laughs> protože bych vám mohl říct třeba, co všechno bych, by se mohli vaši voliči Áno, dozvedieť. Jasné, takže už, už rozumiem, že ostaneme radšej priatelia <laughs> napriek tomu. A, a u nás na Slovensku, ale predpokladám, že to máte tak nejak podobne aj u vás v Čechách, je taký, tá, taká typická vec, že keď napríklad, lebo to sa hovorilo samozrejme dávno, že Amerika odpočúva celý svet a že vám kontroluje maily, že proste vidia vám do toho počítača. No samozrejme pred Snowdenom ste boli konšpirátor, blázon, proste na pohľadanie idiot E, ktorý je paranoidný a za všetkým vidí tajné služby a hej, no a keď ste to proste povedali, tak ste boli blázon. No a potom príde nejaký Snowden a on povie, že viete čo, že nie je to až také bláznostvo, že ľudia, ktorí si to mysleli, vlastne mali pravdu. No a, a toto, to, to môžete ísť rád rádom, proste, ja neviem, keď niekto povedal, že Spojené štáty majú tajné väznice po svete, kde mučia ľudí, no ty blázon, ty paranoik, ja neviem čo, hej. No a nakoniec sa aj toto ukázalo ako pravdivé a mohli by sme pokračovať ďalšími vecami, ktoré sa proste potvrdili, ale čo chcem povedať, že také typické je to, že nikdy sa tí, ktorí vám tvrdili, že ste blázon, idiot, konšpirátor, ktorí vás za toto zosmiešňovali, tak keď sa to ukáže, že to bola vlastne pravda, nie je toho, kto by sa vám vlastne nejakým spôsobom ospravedlnil a zmenil názor. <laughs> Viete, že to je také zvláštne, že ono to vám potom tak odíde dostratená. Zrazu už nikto netvrdí, že Spojené štáty neodpočúvajú. Tí, ktorí sa vám vysmievali, vám dnes povedia ako s absolútnym kľudom, že no a ty si teraz objavil teplú vodu, však to je normálne, to, ty si naivný, keď si myslíš, že Spojené štáty neodpočúvajú. Samozrejme odpočúvajú, ale to robia pre našu bezpečnosť. Odpočúva aj Rusko, však všetci odpočúvajú. A čo sa ty... A, no a vieš čo, ty, ty si blázon, však to si teraz ako s čím prišiel, s akou informáciou bombastickou. Samozrejme, že majú Spojené štáty tajné väznice, no veď ale preto, aby jednoducho tých, tých e, teroristov vypočuli a zase pre našu bezpečnosť. Viete, že nakoniec sa vám to vždy tak otočí celé, že nie toho, ktorý by teda mal povedať, že viete čo, tak beriem, ospravedlňujem sa vám všetkým, ktorí som vás očiernoval. Neviem, ako berie, beriem, mali ste pravdu. A taký človek vždy sa vytratí a my ideme fur ďalej. To je zaujímavé. No jo, jenže vemte si, kdyby tohle udělal a teď by vám to přiznal, teď by se vám omluvil, no tak eh, to, je, to, to by ohrozilo jeho, jeho pozici, protože co kdybyste měl pravdu i v jiných věcech. <laughs> Teď právě. To, tak to, to by, to, to ne, to by, to myslím, že to by bylo pro něj, pro něj příliš složité, takže řekne, že jste měl štěstí, nebo že je to samozřejmé, nebo to otočí mm-hmm. a takhle je to z další věcí. Takže když vám řekne, že jste blázen, protože jste říkal, že odposlouchávají, tak eh, mm, to jako se přejde, ale teď jste blázen, protože říkáte, že třeba jako na Ukrajině <laughs> se děje něco jiného, než říkají. No, tak ja Takže vždycky budete blázen. Přesně tak. Ste, prostě jste boli blbí, že jste hovorili, že ja nevím, že, že Amerika má tam v té Ukrajině Ukrajine prsty. No nie, nemá. No a dnes sa dozvieme, že však Sákašviliho, ktorý teda bojoval no. ešte ako prezident Gruzínska proti Rusku, vyprovokoval vojnu, to je súdom už proste rozhodnuté, že áno, že Gruzínsko... No, bude delať mír, teď bude delať mír. A teraz ale, že bude robiť jednak mier a zároveň, že ide ho platiť americká vláda, že to je... Že no tak to, jak to, to <laughs> nemá no? asi peníze. No a že, ale rozumiete, a teraz Ameri- a, a, všetci sa tvárime, že veď, ale tak to je vlastne normálne, nie? Však veď nič sa nedeje, že ideme ďalej, <laughs> tak to je celé také smiešne. Poslucháč na telefónnej linke, dobrý večer. Dobrý večer, tu ešte opäť Petrocha zo Šamorína. Ahoj, Števo. Tak prajem pekný večer vám Dobrý aj poslucháčom. Neviem, e, môžem, keď, keď už som taký veľký konšpiratívny teoretik, môžem nejakú konšpiratívnu teóriu predniesť? No ak sa to bude týkať našej dnešnej témy, tak pokojne. Áno, áno, týka sa, lebo tam padli také otázky, akože, že, že, že, že akým spôsobom USA ovláda Európsku úniu. A neviem, ako, mne, mne sa to zdá úplne prirodzené, že, že tá Európska únia už vznikala ovládaná. Keď si zoberieme e, záver, teda výsledok druhej svetovej vojny, tak e, Nemecko sa stalo vlastne nesamostatnou krajinou, okupovanou krajinou a zakiaľ ostatné štáty, ktoré každý, každý štvrtinu okupovali, naposledy teda opustili svoju štvrtinu e, Rusy, ale USA tak nejako zostalo a tam, tam, má, najväč, tam má veľké základne a e, Nemci sú vlastne nesamostatná krajina. On, oni sú okupovaní. Oni nemôžu vyskakovať. Tým pádom akože je jasné, že, že cez koho ovláda e, USA Európsku úniu, lebo keď si vezmeme, že ako vlastne vznikala Európska únia, tak e, motorom, aj doteraz sa to tvrdí, že motorom Európskej únie je Nemecko. Uh-huh. Nemecko ako nesamostatný štát okupovaný. No. Takže, no. takže toto. No a ďalším ťahúňom je napríklad také Francúzsko. A keď si vezmeme, že čo sa tam dialo napríklad začiatkom tohto roka, ako prezident Hollande nebol dostatočne, <laughs> ne, ne, ne, nedostatočne spolupracoval s USA, mal nejaké, nejaké vlastné názory alebo čo, tak e, čo, čo prišlo? Charlie Hebdo, teroristický útok, e, zatriasla sa politická scéna, že sú neschopní a čo ja viem čo. Hovorilo sa kadečo, tak e, ale potom veľmi rýchlo otočil a už zase akože zaradil sa do toho šíku. Však vieme, ako, aké divadielko si tam zorganizovali potom pre média na, na tej ulici, ktorá bola izolovaná od všetkých ostatných a tak, ano, ano. Že len, len to vyzeralo ako, že, mm. že, že idú v čele, v čele toho sprievodu, že, že my sme všetci Charlie. No takže... Stačí takto? Stačí. Ešte... Ja som ešte čakal, že nejakú otázku priložíš na záver svojej konšpirácii, no, tak neviem, dáš niečo? Uh, otázku? Neviem, mne sa, mne sa zdalo, že toto zostalo také nedopovedané, tak, lebo, že... lebo, lebo to, to vie aj, aj ten posluchač e, sa, sa k tomuto dostal a aj vy ste to tak nejako iba načali a hm. nedopovedali, hmm. tak, tak som si povedal, že, že hodím na plac nejakú konšpiračnú teóriu. Nejakú, Dobre, no, už... Dobre, uvidíme, do akej miery si konšpirátor, alebo do akej miery sa teda vie s tebou môj dnešný host totožný. Ďakujeme veľmi mhm. pekne za telefonát. Tak, čo hovoríte na tento števou konšpiračný scenár? No, já jsem to asi řík, říkal eh, trochu jinak, nebo nazval bych to trochu jinak. Já jsem mluvil o tom, o té propojenosti. Eh, Števo to nazval eh, jako okupací, tak jako tam potom samozřejmě různí lidé by se asi v rétorice a v používání těch slov lišili, ale jako v podstatě... Mm, myslím, že ten směr je jako dobrý, protože vlastně tady nejde, mm, není nikdo, třeba jako eh, Slovensko nebo Česko, tak taky bychom asi, bychom asi neřekli, že jsou jako nezávislé nebo taky plní nějakou úlohu v tom systému, takže ono, ono kdo, kdo, můžu to nazvat okupace, můžu to nazvat spolupráce, můžu to nazvat provázanost, můžu to nazvat globální ekonomika, jako to asi každý podle svého uvážení si nazve, ale Um, zaujalo mě tam to, mm, ta provázano, jak, jak to i naznačila ještě po té druhé světové válce a e, jak e, Německo prostě mělo různé závazky a tak dále, tak samozřejmě to hraje taky určitě roli. A mm, když e, třeba jsme u toho, tak Německo a USA teď prosazují třeba tu obchodní dohodu TTIP. Mm-hmm. To taky je jejich iniciativa a různě, když já, takhle, já, já to ještě otočím. Já si myslím, že když třeba s něčím přijde USA a pak s tím souhlasí, já nevím, Francie nebo eh, my jsme tady s Norem eh, mluvili eh, v té první relaci o 11. září, tak jak to, že všichni říkají, všechny státy vlastně to nespochybňují, říkají, že to je úplně jako normální, že tři domy spadnou po zásahu dvou letadel a nikdo to oficiálně jako nespochybňuje. Jo, to je, myslím, ten stejný princip, že jsou nějaké ty e, ekonomiky, že jsou prostě propojené různě. Ta politika se nedělá tak, že si prostě ty lidi říkají pravdu na venek a tak, ale prostě, že pracují s nějakýma věcma a na venek říkají něco jiného a pak řeší prostě ty biznisové věci a tak dále, takže tam si myslím, že to samozřejmě propojené je, no, tak já nevím, jestli, jestli to dokážu líp vysvětlit. Hmm. Ale myslím, že stačí tak. To já mám na vás vážnou otázku, pán Vidlák. My by sme mali za 5 minút končiť. Ako to ideme riešiť? Skončíme, alebo ideme ďalej ešte pokračovať? No, záleží, záleží, jestli, jestli ešte máte sílu, nebo no, Ja, ako, ja ešte mám čas. Ja sílu mám. Vyzerá to, že aj poslucháči, ktorí tuto posielajú maily a vlastne nám tam ešte ostala otvorená aj tá tretia téma, tí, tí imigranti a imigrácia, čiže tak urobme to takto, že ešte hádam pokračujme, ak sa teda neponáhľate nikam, že nemáte nejaký mhm. program, tak, tak hádam môžeme ešte potiahnuť, čo poviete. Jo, súhlasím. Dobre, tak eh, ešte predtým, ako si dáme pesničku, dohovor, dopovedzme to Grécko, lebo tu je taká mhm. závažná mm. otázka, že dobre, však vysvetlili ste to prepojenie, vidíte ho cez financie. Eh, naozaj, treba povedať úprimne, že, že to Grécko sa naozaj zadlžovalo Eh, systematicky, či už teda nákupom zbraní, ktoré odoberalo najmä od Nemecka, od Francúzska, proste od, od, od, Američanov. Bank, od Američanov taktiež, eh, od bank. Proste sa naozaj zadlžovali, niekto im tie peniaze proste s veľkou ochotou požičiaval. A dnes ten niekto, kto im tie peniaze požičiaval a na tom zarobil veľké peniaze, chce zase ešte ďalšie veľké peniaze naspäť a hovorí o Grekoch, akí sú, akí sú leniví. Toto treba naozaj vidieť, tieto súvislosti, ale teraz podstatná otázka je, že, že čo teraz s tým Gréckom? To sa vás vlastne pýtal aj, aj Peter z námestova, že, že jak to teraz vidíte s tým Gréckom, že čo teraz bude, tak e, politici európsky, to som spomínal aj v úvode, tak ja, naivný chlapec z Banskej Bystrice, som teraz zaskočený, lebo ja som veril e, Angele Merkelovej, ktorá mi hovorila cez rádio toto. Ak títo Gréci proste vyhlásia referendum a nedaj Bože, ešte to referendum bude úspešné v zmysle, že teda odmietnú náš veľkorysí, našu veľkorysú pomoc, bude to automaticky znamenať e, krach, bankrot Grécka a Grécko sa po tomto, po tomto katastrofálnom rozhodnutí bude musieť proste rozlúčiť s eurom. Ja som Angele veril, toto mi hovorila, nielen ona, ale aj mnohí, ale ja mám slabosť pre Angelu, tak som jej to proste veril No a ja teraz proste som sklamaný, lebo najnovšie som sa dočítal, že teda Angela chce spolu s ostatnými ďalej s Gréckom rokovať. To znamená, mne z toho len vychádza ako naivnému chlapcovi, že mňa tá Angela vlastne oklamala. Že ona mi tvrdila jednu vec a opak sa stal pravdou. Teda chcú s tým Gréckom rokovať ďalej. Tak, tak čo ja si teraz mám z tohto všetkého ako myslieť? Čo to znamená, že, že to, že to, že ten Fidel Castro zablahoželal hm. Ciprasovi k obrovskému <laughs> brilantnému politickému úspechu, naozaj to bol brilantný úspech, čo urobil ten Cipras, naozaj pritlačil tých európskych politikov k múru a jednoducho teraz on je ten, ktorý diktuje hru. Alebo ako mám vôbec teraz to čítať, čo sa momentálne deje, vôbec tomu nerozumiem. Kde je teraz, na koho strane loptička? No, uh, jako Angela samozřejmě asi nemůže úplně říkat pravdu, že jo? protože to by, to by asi vyplašila, vyplašila Evropany, takže samozřejmě se snaží říkat, že Evropa je na tom dobře a jediný, kdo je na tom dobře, je Řecko. Ale ono to podle všeho bude trochu jinak, protože to, e, to usuzuju prostě z té obrovské hysterie a z té, z té paniky, kterou to řecké um, referendum a vůbec ten řecký přístup vyvolal. Protože kdyby Mm, přece Řecko bylo, mm, nebo kdyby ten problém mělo jenom Řecko, tak eh, Řecko přece, tak se přece řekne, no tak eh, vám bude líp s drachmou, tak eh, odejděte, hmm. devalvujte měnu, budete prostě levněji vyvážet a bude, bude vám bez nás líp. My jsme, my jsme frajeři, vy na nás nemáte, prostě do našeho klubu nepatříte, tak odejděte, my vám s tím nějak pomůžeme tak vám poskytneme třeba nějaké půjčky, ale potřebujete nakopnout ekonomiku a v té eurozóně to fungovat nebude, tak běžte pryč, dělejte si, co chcete, když, když to, ale, mm, ale oni se snaží zuby nechty tam udržet, ačkoliv to prostě udržitelné není, tak se ptám proč. A já no. si myslím, že to je primárně, jak jsme řešili ty banky a ten, ty, ten německý biznis v Řecku a tak dále a e, že ten problém, kdyby Řecko odešlo, bude mít Německo. Větší než Řecko, protože Řecko už ho má, že jo, už dlouhodobě. Mm-hmm. No ale mne potom z toho vychádza dobre, však tak to je moja chyba, že som bol naivný a veril som Angele, tak ona ma oklamala dobre, ale to potom znamená, že že však to môžu spraviť aj ďalšie krajiny, keď im niekto niečo bude hovoriť, že však nesmiete sa takto zachovať, lebo potom príde trest v podobe vylúčenia z neviem akého elitného klubu a hrozí vám bankrot, no tak treba odvolať na Grécku a povedať, pozrite, však to ste hovorili aj pri Grécku a pozrite, dnes s ním rokujete. Rozumiete, že to je, že to je vlastne morálny, morálny hazard, e, to, čo robia... Neskačte, počkajte, teraz sa prihováram kolegom v, v klub. Ja, ja, myslím, ja musím končiť o 21. My sme, počujte, však ide relácia, pán Vidlák, ja som to úplne domotal. My, nemôž- my vlastne nemôžeme ďalej pokračovať, to je katastrofa. Ja som sa s vami zakecal až tak veľmi, že teraz tuto kolegovia, on mi tu teraz vyskakuje spoza okna a strašne sa chce dobíjať do relácie, ja to tu musím uvoľniť. No nič, počujte, pán Vidlák, urobíme my to tak, že my si dáme na budúci týždeň pokračovanie, ak teda mm-hmm. nemáte nič proti, aby sme, by sme túto reláciu potom nejak ešte doklepli, dobre? Já myslím, že to bude dobrý, že tam je ešte <laughs> dosť témat. No je, no dobre, počujte, tak sa musím s vami strašne rýchlo rozlúčiť, lebo som to dnes pokašľal nejako časovo. No som sa s vami zahovoril, no dobre. Tak, tak jo, tak se uslyšíme příští týden uslyšíme, a jinak eh, to. o tom ještě taky budu, budu psát v dalším čísle, takže čtenáři, i kdyby si to chtěli něco o tom přečíst, tak Dobre. Eh, píšu, píšu taky o tom, o tom šifře a budeme se o tom bavit příští týden, takže... Dobre, čiže my sa, my sa ešte dohodneme mm -hmm. cez maily a tak, alebo cez ano. Skype si to dohodneme, ale v každom prípade poslucháči neostanú, ne, neostaneme nič dlžný poslucháčom aj tú tému migrácie, zkrátka to znova dorozoberáme všetko a možno priradíme ešte nejaké ďalšie témy s mhm. vami, takže na budúci týždeň v niektorý deň my sa dohodneme, by sme teda urobili hneď pokračovanie tejto témy. Takže vám veľmi pekne, pán Vidlák, ďakujem za dnešnú účasť v relácie. Teda teším sa na tie ďalšie s vami. Majte sa pekne do počutia. a prejú všem hezký večer. No, <laughs> majte sa pekne. Tak vidíte, aj takéto veci sa tu stávajú v Slobodnom vysielači. Do počutia. Lučí sa s vami aj Boris Koronia. a už tu je nachystaný Martin Urbinsky, ktorý má pre vás nejaké dôležité vyjadrenia, takže počúvajte ďalej.